Meni se u glavi vrti Moje snove satrala je Koska je voker zvijezdu smrti Hej mando, mando Moja duša rasmeta je Ubila me kao Order 66 Legenda je Hej mando, mando Dobar dan i dobrodošli u devetu predjubilarnu epizodu Hall of edicije podcast Radio in 202 na portalu Holonet Srbija. Moje ime je Filip Đorđević i ovde sam da zajedno sa panelom mandalorskih, vandalorskih stručnjaka komentarišemo poslednje dve epizode druge sezone serije Mandalorian. Jeste, uh, žao nam je što je kraj ove druge sezone, što ćemo morati da čekamo ovaj, neko, nešto više vremena da vidimo taj nastavak ali eto tu sam da i tu su da mi prave društvo najpre Gospodin Lazar Milić, poznati kao najpopularniji redneck oficir u Srbiji. yeah, yes, son, don't want you, um, I want mom. Yeah, live the empire. Da, pozdrav Fićo, pozdrav slušalcima. Da, evo, završila se druga sezona i se ne znam šta ću da radim godinu dana. Vjerojatno ću u hibernaciju da odem. Joj, nismo mi te sreće. Da, <laughs> reši, majmuna. <laughs> Jako se već javio, čuli ste ga, ali tu je i gospodin Marković Šekruna, upravnik naše Discord kantine. A, naš, naš originalni Fandalorian, da sad tako kažem, čovjek koji je ovaj, bio tu od početka da, da, da, sa, da gura ovu priču oko Holofeta. Mare, ćao, šta ima? I was hoping for baby Yoda. Why are you here? Elem, ćao narode, došao Let sam... Let me look on you with my own eyes. Let me look upon you. Uh, elem, došao sam da popričam malo o Mandi. Što kaže Laki, neka hibernacija mora da padne ili nešto. Mada s obzirom sa stvarima šta sve izlazi za Star Wars, pitanje koliko će hibernacija pasti, a koliko će e, e, e rejđovanja, spekulacija i ostalih stvari da popuni to vreme, tako da smo malo mirniji što se kaže. Da, ne brinite da... za to hibernaciju, neće to skoro. Tako to ide. Da, da. A, pre nego što krenemo sa onim redovnim komentarima i nekim tako, da kažemo, slučajno vestima, imamo jednu tužnu vest na početku, a to je da je gospodin Jeremy Bullock, glumac koji je nosio Arbor Boba Fetta u originalnoj trilogiji, je preminuo 75 godina, to je bilo tako reći pre dva dana i da, prosto žao nam je što je još jedna legenda nas napustila. I to, eto, skoro manje od mesec dana nakon Deva a Prausa, što onako baš nije, ovaj, nije baš lepa vest koju moramo da započinjemo ovako neku epizodu, ali šta je tu je život, Ripčina legend. Život, život ide dalje, što kažu. Uh, hajde onda ovako, mislim, sad tu baš nemamo mnogo prostora, ali koja vam je omiljena scena sa bobenim armorom iz epizode, iz epizoda 5 i 6? Na račun, mislim, pretpostavljam, znam što će Mara da kaže namerno da bi sprdao, ali... Da, da, da, da, verujem. <laughs> Ajde, Lajko. Uh, pa, teško je reći, svaka scena gde je on je, je dobra, A, ovaj, ali ajde, ako moram jednu da, da, da, da kažem, možda ono, he's no good to me dead. E, baš ti džubre, to sam ja hteo da <laughs> Permanently damaged. Da, da, pa mislim svaka, svaka replika, iako je imao malo, ali svaka je baš onako, da, baš, da, baš. Da. Tako da, ajde, to kad moram, ako bi morao da biram jednu, ajde, evo, da, evo, sada trenutno mi je ono osjećaj, evo, ta, ta rečenica, ali ono, sutradan može biti neka druga, ali neš pogrešiti ni sa jednom. Da, Ako su, da. sutradan može biti i neka druga, onda shvatiš da Boba Fett nije imao toliko lajnova tada. Tako pa, da, ali, ali iskreno, eto, meni je možda scena kao scena celokupno to sa, kada Boba Fett uh, se pojavljuje na ovom, uh, bože, Bespinu i sve, meni je to bilo prelepo, prosto uh, ceo, cela ta, ceo, ceo taj moment, ceo taj segment Boba Fetta mi je bio odličan i što je Laki rekao, he's not good to me dead, mogu bih da kažem da je ipak glumac, even though he is dead, he will always be good to us. Ja šta more. Tako da, eto, to bi bilo što se mene tiče, ali krivo mi je što se to desilo, mada opet čovek je živeo, doživao je neku starost i bolje išta nego ništa što se kaže i ostavio je neku legendu iza sebe. Da. A da. verujem Temo, Temo Era Morrison kako je krenuo, uh, neće okaljati tu legendu, zapravo mislim da će samo da je i u budućim materijalima samo još više produhovni i produbi i da bude još kvalitetnije. Tako da ostavili smo, ostavio je da kažemo svoju ulogu u dobrim rukama. To, to. Yes, A, možemo reći da uh, he, mean, he means a lot to us and the empire can compensate can compensate us that he died. E, bukvalno. E, bukvalno. E, ako već za epizodu 6 koja je najbolja scena, to ću čak neočekivano da se uvatim na special editions, kad on ono među onim one dve ovaj plesačice onako Blay Znaš, onako baš ono, to je, vidi se, vidi se, to su počeci Pimp Bobe, razumeš? Pimp Bobe, ne, ne, da. najbolja u šestoj epizodi je kada ga slepac zakači za ovaj da, jetpack i on odleti onako. E, e. bum E, ali šta mislite? Samo bilo pitanje vremena. Odakle je, kako se zove, kako je Kreti Dragana našla E, napušteni Šarlak Pit, tako što je Bobo ubio Šarlaka, ljudi. <laughs> Jeste, pa. I znaš kako kažu, uh, there is no such thing as an abandoned Šarlak pit, there is if you eat the Šarlak. Pa da. Ali, ali, nije ga, ali, ali, ali niko nije rekao da je zmaj pojao Šarlaka. Možda je Šarlaka pojao Boba. Bam! Pa, pa mo, pa, mora nečem da se rani tolke godine. Pa, da. pa šta misliš, zašto se ugojio toliko? Kaj trošti? Proteini, a? Ali dobro, znaš, Boba je tad popio malo na onoj, onom, sales barđu, tako da zato, zato ga je ovaj uspeo da ga blindsiduje. Inače ne bi, mislim, zna se. Neka, da, neka. Da. Dobri su, ne mogu da kažem. Boba Fett je meni bio dosta dugo omiljen lik. I onda ga je prosto zamenio jedan i jedini Darth Maul. Ali Boba mi je i dalje u top 3 lika iz filmova, tako da nemojte da se brinete. Dobro je. To što ja volim da sprdam Lakija, to je nešto drugo. Ne, znači, to, to, je, da to je glavna da, tema da, to, uvek. To, to, to, ja volim, je drugo, to je glavna volim, tema uvek. Laki <laughs> Laki kako se zove, jedna od, um, kad je Boba Fett u pitanju, jedna, moram da ga pohvalim, jedna od redkih neiskvarenih fanbojeva. Znači, stvarno voli Boba Fetta i samo ga voli. Nema hejt. Znači, nema onaj hejt prema Caitlyn, nema hejt prema tim stvarima kad je Boba Fett u pitanju. Već samo voli Boba Feta i uživa u postojanju, životu i delu Boba Feta. I zato i volim da ga sprdam za to, zato što je <laughs> nekako, eh, vidi se koliko je eh, iskrena ta njegova ljubav prema Boba Fetu i prema tom liku. Dok, na primjer, kada ga sprdam za Kylo Rena, znam da voli Kylo Rena jer on smatra da je to jedina dobra stvar iz sikvala. Iako znamo da Imo Ren nije ni približno dobra stvar iz sikvala, ima mnogo boljih stvari, ali ajde. Pa, mislim, Sith Trooperi su mi isto lepi. Brate, hoćeš kvalitetnu stvar iz sikvala Ceo, ceo život i delo Mark Hamila ili ti Luke Skywalker. Fenomenalno odrađen lik. Jedin lik koji je zapravo imao karakter development u celoj Star Wars trilogiji. Sagi čak možda. Dobro, Sazi. Uvek se vra... sagzi. Uvek se, vraćamo, sagzi. uvek se vraćamo na tu temu, znači bez sequela ne može. I Mare je morao da opleti po tome. Da, da, da. da. A, ali, ali, ali, ali, to je sad samo zato što ovo je bilo iz dobre namere. Kako se zove, i kako se, ono, i, i dobra je najava za neka pitanja koja imam za vas kad se završi ovo kad završimo cijelu emisiju, imam na kraju par pitanja za vas. Tako da, dobra je najava. Da on ima neka pitanja za nas, a mi nemamo pojma da on ima pitanja za nas. Znači, to, to, to, to je čovek koji te uvek iznenađuje. A, Znam da si ljubitelj mojih iz, iznenadnih pitanja i tako to, tako da opušteno. Plašim se uvek. Uvek imam dozu ono straha. Ovaj, pa ne, meni je bila najbolja scena ono kada ovaj, dolaze na, na večeru kod Vadera i ono, Han umesto da prihvati što je neko se potrudio da mu spremi večeru, nisam još došao do te priče, ali nadam se da ću i to da pročitam, vrlo, da dođem do nje vrlo skoro u From a Certain Point of View, da im kako je zapravo to, e, kako su zapravo to spremali i šta su spremali. Laki, ti si, ti si to pročitao, tako da nemoj da spojlaš ništa. Neću, neću. Ovaj, fazon, uh, neko ti spremi večeru, ti uđeš i ono pucaš u tu osobu, onako, kao najveći ono vandal ikada. Pa, pa terorista. Pa terorista, pa šta očekivati? I onda moment gde naravno Vader ga, ono... You can see that he is not a man of culture as well. Vader ga, da. kog, Vader ga kog blokuje i u principu ono, ovaj, vidiš se ono koji samo izlazi boba. I sve ti je jasno, prilike. Uh, video sam da je neko napravio a, ovaj montažu, bukvalno samo Vader i Boba i obrisao celu pozadinu. Što je onako sad potpuno accurate ovaj, iz ovaj period, nažalost, ali Da. Ovaj, ali bukvalno ta scena, onako samo stoje Vader i Boba koji njih je samo belo. I to je to. Znači ne može, ono, to je, to je taj moment. Tako da, da pridružili su se još nekima. Jebika. To, to, to. Um, da, tako da, ovaj, eto, malo smo hteli da se podsjetimo Jeremy Buluka i njegovih ovaj, njegovih um, tih momenata iz uh, iz originalne trilogije, jer kažem čovjek je bio prvi koji je imao tu čast da nosi taj armor, tako da... Ano zvaću lama! Um, <laughs> Amo da. od mama! Amo od mama! Da tu in. <laughs> Ovaj, da, i da, evo, znači ono što bi, evo sad da kažem, pređemo na vedrije teme. A, 4. maja ove godine, a, na dan kada smo mi, što se kaže, ovaj, bili streamovali gotovo ceo dan. Započeli našu karijeru manijak, manijak, manijakizma u streamovanju. Manijaštva. Manijaštva, e, e, e. e manijakizma. Mora bude izma. Izma, izma. izma, izma, izma. Uh, Disney Plus je debitovao, odnosno prvi put je uh, izbacio, uh, odnosno prvu epizodu je izbacio tadašnje serije Disney Gallery The Mandalorian. I to je bila, I prva, i to je bila prva od osam epizoda za one koji mi ne šta sam rekao, od prvo od 8 do skoro 64 epizoda. Uh, I ono što je i dalje, um, bilo je neki glasina oko toga uh, da će izaći nova uh, i da će um, to biti Uh, i nije, ali nije se znalo u kakvom, u kako će to sve da izgleda i sve ostalo. U principu, ideja je da će izaći 25. decembra, tako reći za nedelju dana od ove a, naše a, ove, ove naše najnovije epizode samog Mandalorijana, ali a, to će a, biti sat vremena, znači dugačka, a, dugački specijal. I ono što je zanimljivo, a, to će biti E, ovo će biti zapravo samo jedna jedina epizoda, znači neće biti osam epizoda, već ovo biti jedna od sat vremena. I za razliku od proteklih koje su zapravo pričale o procesu kreiranja serije i predstavila nam njihov način rada i sve ostalo, ova će imati fokus prvenstveno na um, samo smišljanje priča, odnosno rad na pričama. Uh, I znači oni koji filmađije i glumci će da pričaju o tome kako su i koje su odluke donošene oko samih uh, momenata priče i uh, onih inovacija koje su bile nove u odnosu na proteklu sezonu Mandalorijana. Tako da za razliku od prošlog puta imamo uh, samo jednu epizodu, ali jednu epizodu, kažem, drugačku oko sat vremena i tu ćemo vratno dobiti odgovore uh, odnosno dobit ćemo neki deo odgovora verovatno još oko toga koje su, koje su bile inspiracije za Bojanu Katanić, za Soku, za Koba Venta i ostalo. Tako da, ovaj, naravno Bobu. A, tako da tu biće, biće zabavno i to je nešto čemu se radujemo, jer eto stiže nam već za nedelj, manje od nedelju dana, pošto mi ovo snijemo 19. Tako da, ovaj, zanimljivo u svakom slučaju. Imamo čemu da se radujemo, tako da nije još vreme za hibernaciju, vas dvojica. Eh, nisam gledao ni prvu galeriju, neću ni ovu. Ne, ne, nisam, nisam imao želju, ošte me nije interesovalo toliko. Potpuno mi je bila dosadna za gledanje. Ok, fade to black za Mareta u ovom momentu. Ljudi, šta da vam radim? Nije Mare, zanimljivo. Prosto. Mare poznati kao doktor Disrespect. Um... Sam ja doktor Disrespect, ja sam doktor Dis respect, kao, you, you respect this. I do not disrespect, I respect this. Ne. I, I, am, I, I am disappointed. I am disappointed. <laughs> Neka, budi, šta ti radim? I am disappointed. Mislim, svi imamo svoje razočarenje u životu, ali ovo je stvarno ono dibidus, što kažeš. <laughs> e, fića, e, fića, izvini, bio sam previše zauzet da gledam Jedi Temple Challenge. Dobro, pazi, za to ne mogu baš da te napadnem, da praviš pogrešnu odluku, ali stvarno, mislim, tada Jedi Temple Challenge nije bio još. Jeste. Kada je izlazio Gallery. Jeste, tada je počeo da izlazi isto. Kakav čovek. Viš da, laki kakvo je ovo nepoštovanje? Pa mi, ne znam, ne znam šta ti kažem. Morate, morate da razumete, znači, ne, ne, ne mogu sve. Znači, ne mogu sve da ispratim. Nije mi sve zanimljivo i to je prosto fair. Morate to da razumete. Ne može svakome sve da bude zanimljivo. C, C, C. Kako se zove, ali dobro, vi ste takvi, vi ste hejteri, to je normalno, ja sam naučio da živim s vama. Znači, Ko bre Vi ste ljudi koji ne volite Luka u epizodu, a sve ljudi koji ne volite Čekaj, epizodu 8. ja moram da uzem, o, moram, da, sad, moram ovo da stavim onako u prizmu jednu specifičnu. Mare meni rekao da sam ja hejter. <laughs> e, pa ovo kad sam doživeo, znači sad sam sve u svom životu doživeo, te leke. <laughs> vidiš Fiću, Marko kaže, e, e, vi ste hejteri, Fiće, Fiće i Laki u sinhronizaciji, lies, deception. Lies, deception. Uh, e, ok, sad, sad ću epizodu da nazovem hejteri i ne hejter. Burkale. Burkale, filio thoughts. Oh, živote. Ah, you asked for it, you got it. Na, bukvalno, epizoda će se zvati hejteri i ne hejter. Bukvalno. Već, rešio sam im epizode, znači gotovo. Rešio. O moj bože. Ali ne hejter mora pod navodnicima. Da, da, da, ne hejter Ja nisam hejter, ja volim Star Wars. Ja samo kažem moje mišljenje opšte. Ne, ne, znači, nikad nisam loše. Ne, laki, laki, laki. Pod navodnicima hejteri i u zagradi ne hejteri. Da. Ma, mama, ne, ti ćeš meni. Džangrizavo. Džangrizavi mare sounds. Lepka, lepka, sve je to lepo. Sve je to za ljude. Dakle. Da, da. Nego što da, se da. tiče ovaj, ove... A to šta nije za ljude? Šta nije za ljude? Šta nije za ljude? Neću. Biću fair, neću da budem hate. A e, e, to je dobro. You have taken the first step toward our journey. Da, da. This will begin to make things right. Joj, bože dobro. Da, da. Zašto se ja družim sa vama, ljudi? Zašto se ja družim sa vama? A, ne, mare, ovdje su ge... <laughs> Ovaj, nego čekaj, stari, da se vratimo na temu. Uh, znači, zanimljivo je što prvi put Disney Gallery neće biti um, ono više epizoda, već samo jedna i sviđa mi se to što, mislim, meni je generalno bio dojam da je taj prvi Disney Gallery zapravo bio tu da nas upozna sa njihovim tim kreativnim radom, pristupom i svemu ostalim, da bismo prilike imali ideju kako je ta serija nastala. Sad nema potrebe da nam to pričaju ponovo. Jel, realno, što bi nam to pričali ponovo kad smo to već čuli zapravo. Ovaj, I realno meni nekako bio dojam, i to je meni utisak cijela ove sezone, da ova cijela sezona mnogo više radila na storytellingu i na, um, da tako kažem, world buildingu i još nekim tako situacijama, da zapravo ovaj pristup je totalno on point. Pa da. It's on da. point from a certain point of view. Da, recimo. Ovaj, I, naš onako, nekako mi ovo baš lepo onda dolazi kao, kao šlag na tortu. Eto, za, nedelj, za manje od nedelju dana ćemo to imati prilike da gledamo. Zapravo vidimo, ovaj, pretpostavljam da će sedeti za stolom i Katie Sekov, i Rosario Dawson, i Temuera, i uh, i možda pretpostavljam da će sedeti kako se zove pošto Pedro nije bio ili jeste u prvom galeriju Prvo je. Pa ti kažem. S obzirom da je Pedro, mogući da nije bio. Ja, se, ja mislim da nije bio. Ja mislim da nije bio. E pa vidiš sad, možda stave Pedra, možda stave, znači, uh, Temueru, uh, Katie Sekov, uh, Rosario Dawson, svi sede za stolom sa sa Devom i Johnom i pričaju ono što se kaže, kao i sve drugo ostalo što je bilo, ali tu će vratno biti... A da li će Beba Yoda da sedi za tim stolom? Naravno. Znate mi koliko košta ta, ta, ta, ta figura koju koriste za snimanje? Dosta. Pa stavit će ga da e, stoji na stolu. E, oko 5 miliona gledao sam pre neki dan. Dobro, važno je da je gledao to, a da nije gledao Disney Gallery. Disney Gallery. Kolekcionar sam, šta vam nije jasno? Zezamo se, Mare, šta Traži moment da opadne malo cena pa da ga kupim za 4,5. Aha, pa dobro, dobro. A, bubrega ćeš, koliko bubrega ćeš prodati za to, samo mi kaži. A pazi, već imam vaša četiri. <laughs> Jel? ok. Note to self. Ne provodi nikad više noć bilo gde blizu Mareta. <laughs> da. Možda se, pro, možda se ne probudiš. Zvini, ja ne znam, ne znam zašto vi mislite da već imate, da još uvijek da imate. Da imamo još uvijek dva ne znam što što mislite da imate bubrege, mislim, već smo noćili više puta zajedno, tako da ono... To bi objasnilo mnogi stvari zapravo u mom životu. <laughs> Samo što sad, kako se zove, Marinove mi nisu primili, pa sam morao nove da nabavljam. Ja. Aha. Ovaj, nego, a, ono što još bih htela da se sad dotaknem u ovom uvodu jeste imali smo uh, jednog uh, povratničkog reditelja i jednog koji ja mislim da je sada prvi put režirao Mandaloriana. Yes. Uh, znači, Rik Famujiva, koga znamo iz prve sezone, koji je režirao onu epizodu našu omiljenu sa džavama i ovaj blatorogom. Uh, Džavalina mu ti jaja. Da, na, na, na, na, na, na. Uh, ili ti u prevodu, ili ti u prevodu pri, pričaš kao Vuki. Uh, ovaj, sam teo da kažem, da. Uh, Uh, ono što je ideja jeste, on je tada pričao baš u Disney Gallery, za one koji su gledali, one koji možda nisu tamo da nisam prenesemo te informacije, uh, da je njegova uvek bila fascinacija sa ovim vanzemaljcima, različitim bi, ovim tim čudovištima i ostalo, tako da me uopšte ne čudi da on režirao ovu epizodu koja je zapravo imala vanzemaljaca u sebi uh, i prikazivala opet taj neki uh, specifičan uh, deo života u galaksiji. A imali smo i gospodina Peytona Rida, koji mislim da je sada prvi put režirao neku epizodu Mandalorijana i režirao ovu poslednju koju je pisao John Favreau. Um, I to je onako baš bila ovaj... Um, moram da pohvalim njegov rad, odnosno njegov zanat. Jer čovjek je stvarno sa svoje strane uradio odličan posao ovaj, o čemu i govori da je ocena ove epizode na IMDB u 9,9 polako, opršće ocena go, godinama jer kao sve, ali brate, zaslužila je 10-0, da se ne lažemo. Pa 17.800 ljudi je ocenilo i prosek je 9.9, tako da... Ka, da, ali kao godinama, kažem godinama. Dobro, da ja, ja kažem kako je sad. Nažalost, da, da, pa zaslužila je, kažem, zaslužila je 10.0 što se mene tiče. Znači, ta epizoda je bila prelepost. Možda čak i najbolja urađena epizoda Mandalorijana do sada. Da budem iskren. Dobro, šta ti lako neskroman o tome? Molim? Da li se slažeš? Pa ne bih baš da mogu da se složim, ali naravno Eto. kao i svaka, svaka I epizoda ja man... Da. Da, da, da, naravno. Dakle, ovaj, hejteri i ne da, hejteri. Da, da, da, da, da ali ne, mislim, super je epizoda, ali ja mislim da ima neki koji su meni ono više legle, ali naravno svaka epizoda Mandaloriana je u, u najgorem slučaju je jako dobra. U, na, u najgorem. Svaka, naj, svaka epizoda Mandaloriana u najgorem slučaju je bar jedan svrš. Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj. Da, da, da, da. Ti hoćeš da kažeš sa, sa, sa, sa ovim vašim citatima, pošto je svaka epizoda Mandaloriana u naj, najgorem svršu, o, kako si rekao, veoma dobra. Da. Okej, okay. a ti si rekao da je svrš. Znači, kako ste prošli sa, sa, ža, sa, sa žabicom? Pa i, i to je bilo dobro. izvini, izvini, ali Filip, u kom momentu je bio svrš? Uh, ja mi... govorim lakivim jezikom, ja govorim za lakija, pokušavam da ga vadim iz priču u koju se sam zavukao. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Oni, oni pauci su bili od straha. Mene je to najslabija epizoda cijela ove sezone bila. Ne, jes, definitivno, definitivno. Baš loše uradili, Čak... znači pokušali su da izvuku filler kao u prvoj sezoni što su pravili filere, samo što u ovom, ovaj filer su baš loše odradili prosto. Pa ne, vidi, on nije loš, da, on nije loš jer on je on ne može da putuje hyperspace-om. Da mogu putuje hyperspace-om, on bi došao, u sledećem epizodu mi već bili tamo kod, kod Kvorana i, i Mon Calamaria, ali nismo. I nešto je moralo da se desi usput. Mislim, ja sam to tako video kao priču. Pa ali... Pa da, moglo je da bude nešto tipa Bounty Hunter ga jure zbog beba Jode, moglo da bude svašta nešto. Kao, možda bi bilo bolje. Ali Mare ne bi imao ali... muzičkih mema tako dobrih i za tu epizodu. Onda. O, da. naši mali od Lingica, Nemiran Kičigra, mnogo vole, mnogo vole spuci da se sigra. Obsvrt, da. Šćoc, Mandalorski rok, našog malog jodlingicu strefio je šok, da, da, da, upravo ste. Naš, ne bismo smo imali... To, Evo ti hejter na delu, kao, e, nije to e. dobro, to tako, ovako, vidiš, e, to ti priča. Ja nalazim najbolje u svemu, za razliku od vas dvojice. Dobro, dobro, ajde. Ja zapravo nalazim Pazi, najbolje meni je ona scena, ma, kako Mando beži i swinguje, meni je to bilo top. Da, da, taj ceo, Jeste, ta scena je super. Za ljude koji vole te pilotiranja i to, to je fenomenalno, ali kao što rekao, flying is for droids. Ok. Znaš, to ne može neko da razume ko nije pilot, evo, ko, ko nije ko i ja, znaš. Da ne kažem as, as, impe, as, asovi. As pilot, da. Ove, ali, ali, ja nisam rekao... Ajde, Mare. Šta ja nisam rekao da je, da je, da je loše. Samo sam rekao, pilotiranje. Uh, E kako se zove, imamo moment gde, gde Flying is for Droids, to, to, to znate ko je rekao. Znate Zna, kako funkcioniš. Isus nas I kako se zove, iskreno da, iskreno da budem na volju, imao sam ja dosta pilotskog iskustva i na stolu i za kompom, tako da Stoji. to što nisam imao, imao to što nisam uzao da pilotiram sa vašim simulatorom, vašim simulatorom, to ne znači da nisam pilotirao sa nekim drugim simulatorom. Stoji. dalje stojim iza toga Flying is for Droids. Dobro. Ovaj, a, mm. pa naravno da ćeš imati, naravno da ćeš imati fobiju od letenja kad ti, kad ti Django baci sa izbih charge of facu. Da. Bože, kako ne. Ali znaš kad nemaš fobiju od letenja? Kad si ti Django koji baca ljudima seismic charge of facu. Ili Boba. Pa, ili da, ili lo, Boba. Pa pazi, logično. Ali zato kažem, naravno da ćeš reći Flying is for droids kad nisi još bio vidiš, u Vidiš, verovo ili ne, u X-Wingu mislim da nikad nisam imao face-off sa Boba Fettom. Sa Slave-om. Nikad. Blago tebi. Bukvalno blago meni, ali sam zato ove tvoje defendere gledao svako malo. Pa vidi. To je, Nije to džabe. I to je lepo. I to je lepo, moram malo, priznati. Malo je, ali je lijepo. Jeste, jeste. Ovaj... Tako se zove. Ali eto, elem, da se vratimo mi na temu. A Mandalorian. Da se na temu. Znači, uh, Radiš ono što... 202. Uvek. Ove, ono što sam teo da... Zato što volim tebe ja. Tako je. Ono što sam teo da vam postavim kao pitanje još u ovom uvodu jeste uh, koja je do sada najbolja epizoda uh, u ovoj sezoni i koja je najbolja epizoda do sada od svih koje smo imali, računajući i prvu i drugu sezonu. Teško je reći, teško je, teško je. Mare, ili imaš ti Znaš da odgovor? Da stvarno... Uf, ja sam toliko uh, se zaslu, zaslušao za, za, za, za, za tvoju pitanje, ja sam čak zaboravio pitanje, morat ćeš da ponoviš. Znači, koja je najbolja epizoda ove sezone, a koja je najbolja da? epizoda sve ukupno iz obe okay. sezone? Najbolja epizoda subjektivno gledano. Pa subjektivno, o... naravno. Da, da dobro, ali e, objektivno mi je poslednja najbolja. Znači, kad gledam objektivno i čisto onako kritički, što se kaže. Znači, dobro. sa svim parametrima, kvaliteta i sve. Da, ali subjektivno gledano, najbolje u drugoj sezoni, vala, lomim se. Moram da priznam da se lomim, između Venta, prve epizode, mm -hmm. i epizode kada dolazi Boba Fett, kad se pojavljuje sa Slave-om i sve. Znači, to su mi dve epizode koje su mi, ono, bukvalno mrtva trka međusobna, s tim da me Vent malo više gura napred zbog Krejt Zmaja, zbog Legendsa koje su sad acknowledgeovali još neke stvari, koje su aknoliđovali u, u ovim televizijskim, tako da kažem, videomaterijalima. Znači, eto, da. to me možda malo više vuče, ali te dve epizode su mi onako mrtva trka. A iz cele, cele sezone, to je obe sezone najbolja epizoda, subjektivno gledano, ne bih znao da kažem čoveče. No, imam, imam mnogo, što kaže Laki, imam mnogo dobrih epizoda. Ona koja mi je možda najviše na srce, za srce onako vezala mi to... Padme ti na grudi? Pad, što mi padme na grudi što kaže Fića, ne znam, brate. Ne mogu, bukvalo ne mogu da odaberem. Zato što su sve bile toliko dobre da prosto nije bilo loše epizode. A u isto vreme svaka je imala nešto što mi se mnogo više svidelo od ostalih i onda kao kad tako gledaš svaka ima nešto što ti se mnogo više sviđa i kao to tu stane, prosto ne možeš da ideš dalje od toga. Jer ako bi išao dalje od toga prosto lagao bi sebe što se kaže. Dobro, to stoji. Tako da ne, ne bih mogao ti odgovoriti za celu seriju. Izvinjavam se, ali verovatno možete da pitate na Discordu Akija, on zna. Dobro, dobro, ajde. Laki, šta si? Hmm, Jesi hmm. se odlučio? A, pa, Tako mi za, za, ovo za, drugu, za drugu sezonu... Prevrteo sam očima ako ti to nešto znači. E, sad, sad je već bolje. Ajde. A, za drugu sezonu, pa meni lično koja je najbolja, pa mislim da s Boba Fettom. Da, ova poslednja, ta, tačnije koja je to peta epizoda, jel? Ona gdje gde Boba Fett šesta. dolazi ili... Šesta. Šesta, šesta, šesta. Ajde odvlaču rama epizoda. Da, da, pa da, da, da, da, da, se da, Boba da. Fett pojavljuje zvanično na sceni. Da, da, da. To je epizoda da, da, da. The Tragedy. Da, da, The Tragedy, Darth yes. Plagueis the Wise. To sam sad htio da kažem. Uh, of Young Grogu, The Innocent. To, to, to, bukvalno ta, ta mislim da mi nekako u drugoj sezoni, ali da kažem, a sad u, u obe, kao koja mi je najbolja, pa, pa ista ta, zbog Boba Feta. <laughs> pa, <laughs> vidi, nije, nije loše, možda bi se čak i složio s tobom, ali iskreno dvomim se između te i ove poslednje epizode. Jer baš mi neko, ja volim baš kad je, kad je neko epsko finale, a ova druga, ova poslednja epizoda je baš neko ima osjećaj kao da se bar jedan story arc nekako završio. Tako da, uf, ne znam, eto, tu se dvoumim. Teško je reći, pošto sam ovu poslednju epizodu gledao samo jedan put, možda još jednom da pogledam pa da vidim kako će još sve da mi se slegne. Dražno, ali eto, samo jedan put. Pa ima sam vremena samo za jednom, ali, da, ali evo, kad ovo završimo, pogledat ću još jednom. Tako treba, bre. To e, volim da čujem. Pa, nego. Glavno. Tako da, eto, ne znam, neka od te dve da mi je kao sad najbolje od u celoj seriji. Ajde, <clears throat> ajde da, da, da, ako već moram da se odlučim, ajde reći ću ipak, ostaće na Bobi. dobro, to je pametno, mislim. Jednom Boba, uvek Boba. Pa da, čak sam razmišljao mm, da, da o, o, između te Bobine epizode Jasokine, ali ipak sam uzeo Bobinu epizodu zato što u ovoj Jasokinoj mislim da je ono, ovaj Din Djarin da je on nije tu nešto bog zna šta uradio, više je tu bilo baš ono Asokina epizoda, kao pilot za Asokinu seriju, što je na neki način i jeste. Uh, a ovde je i Boba je ono, radio neke dobre stvari, tako da, ajde, eto da kažem, zato isto, da je ta Bobina epizoda mi se baš sviđa. Možda je to i najviše. Da, da, da. Um, pa sad, kod, kod mene je to najteža, mislim, zato što sam, ja, ja nisam toliko bio Fandalorian kao vas dvojica pre ovoga, naravno. Polako, da. Fiću, tek ćemo te edukujemo, tek ćemo te edukujemo. Da, da, ima vremena, da. ima vremena. Da, da. A, ali, kod mene će to biti onako, možda bih rekao i previše jednostavno da se izabere. A, najbolje iz ove sezone Cobb Vent, ubedljivo, meni barem i dalje. Najjače utisak, najjače što sam imao posle gledajući tu epizodu. Hvala ovaj, ti, Filipe. A, ali što se tiče svih, Povlačim, nisi hejter. Sad kasno. Um, damage, damage has been done. Uh, <laughs> ovaj, Polako, još nisi gledao neki filmove, ovaj ti damage bude dan, tako da opušteno. Uh, that, that, that's a whole different topic of conversation. Uh, što sam teo da kažem, ali međutim ja ću, i da, ja ću da povučem jedan onako što se kaže curveball i reći ću da imam epizodu koju mislim da je najbolja, ona je iz prve sezone. A, on, a ona se zove Greh, ili ti The Sin, ili Sin. ti treća epizoda prve sezone. Da, da, sećamo se. O, da, da. da. Ovaj, Dobar Mando je ipak odlučio da mu je stalo do Jodlinga. Jest da to nije prošlo koje on želeo, u najboljem slučaju, ali imao je sreće da, da, da su njegove kolege bile tu da mu pomognu I mislim koga Česa je imala tada onako baš jaku ulogu. I dalje ne znamo šta je s njom bilo. Da, gde je i šta radi. Nadam se da ćemo pa, saznati. Mislim da će, ona, da će njena priča biti u trećoj sezoni još razređena dosta, ali ajde o tome ćemo kad pređemo na spoiler deo. Da, da, da. Tako da, ovaj, ja mislim da je meni to i dalje do najboljih epizoda, ako ne i najbolja iz cele serije. Možda, možda sam, kažem, ovaj, možda sam sam, možda to, možda, Možda sam to samo ja, možda, možda je to moja šauma. O, Možda je ovaj. rođen s timom, možda je to Palpatine. E, e, e, tu smo. <laughs> Ovaj... Znam ja kako fići da zađem pod kožu. To je to, to je to hejteru. Um... <laughs> Izvini, ali što bi, što bi sad ovi rekli kiss. To, to, to. Tako je učilo gej, to ćemo da editujemo iz, izven epizode. Nećemo, nego vremena za to. <laughs> Šalim se. Ove... A to me ovaj. lako tako ponašam. Da, da, aha. Da, da, ovaj, tako da eto, uh, s ovim bi, ako nemate vi neke još komentare, koji nisu spoileroviti naravno, priveli ovaj uvod kraju. Pa, jed, evo, ukratko, znači obe epizode su odlične, pogotovo poslednja, tako da eto, to je to bez spoilera, eto. Evo jedna, još, jedna stvar koju ću ja isto da kažem, pošto Laki ima svoju, svoja 3 sekunde. Uh, Spotlight! Ove dve ove dve epizode su momenti gde Mandalorian izlazi iz kalupa. I to dobro, i dobrano iz kalupa. Tako da, eto, to bi bila stvar koju bih samo rekao pre nego, što, pre nego što pređemo na spoilere, pa ko nije gledao, sram da vas bude kao prvo i nemate više pravo da nam se javljate na Discordu. Kaže, čo, kaže čovjek koji nije gledao Disney Gallery. Može. <laughs> Reširebola. Koga, koga, koga, koga, koga, koga, koga, koga, koga, koga, izvini, kaže mi čovjek koji nije odigrao Kotor minimum 30 puta. Čuti. Dobro, i to je tačno. I da, to je tačno. Da, ali sam gore, ne pričamo o Kotoru, Mare. Nije ista tematika. Da smo vidu da tu Jeste, pa, Kotor ajde. ima dosta, Kotor ima dosta Mandalor, mandalorijanskog lora. Znam. Mnogo mandalorijanskog ja, ja to ne sputam, ja kažem da pričamo o Mandalorianu, Da pričamo na video da Tatooine o Kotoru, e onda me prozive što ga da, nisam da, igrao više od, od tri puta. Neka, neka there is a time and a place for everything. Kaži mi čovjek koji još nije snimio svoju verziju Hey Mando Mando i objavio nam je da slušamo. Ko? Ja? I Treba da nam otpevaš Hey Mando Mando, ti si pevač, muzički obrazovan čovek. A e, ne se šališ. Pe. Ti mi tako rekao tvojim rečima. Iz tvojih, iz tvojih usta u Božje uši, to je moje. Živote. Civote, da, civote je dobra reč. Život nije život. Civojne. Či znači, vojne živojine. Da. Dobro, ovaj, eto, time smo uh, onako vrlo, vrlo intrigantno i uz prozivke na prasnoj osnovi uh, priveli ovaj uvod kraju. Tako da prelazimo na segment uh, naše devete epizode u kojoj ćemo uh, komentarisati detaljnije epizode 15 i 16, odnosno sedmu i osmu epizodu druge sezone Mandalorijana sa, naravno, spoilerima. u segmentu u kojem komentarišemo sa spoilerima e, posljednje dve epizode Mandalorijana za drugu sezonu. A, e, pa, hajde da krenemo, mislim, što se kaže, imamo svašta da pričamo, pogotovo za ovu 16. Ovaj, što se tiče 15. Um, šta reći, započinjemo na na Pa to je neki isto neka vrsta radnog logora, ja bih rekao, a? Nešto tog tipa. Pa neki goli otok, da. Ja, da. ja bih to nazvao koncentracioni logor. Teraju ih da se koncentrišu na svoj rad. Šivote. Mare, zašto? Mislim, zašto? Znamo svi zašto, mislim, ono, ajde. Zašto, zašto da ne? Zato što Mare. Muškarci znaju zašto. Um, nego, Ovaj, zatičemo gospodina Mayfielda, odnosno glumca pod imenom Bill Burr, ili tako? Da. Koji um, tu čačka neke stvari i dolazi neki droid koji meni u početku sam pomislio da je ovo K2, odnosno KX. E da, ovaj, to sam mislio kad, ja. Kad, da. kad sam ga video onako iz, ovaj, iz, ono, iz onog uh, polu, dok nisu mu naravno snimili glavu, onda sam vidio da to zapravo nije to. Možda je to neka E, nova generacija tih droida, pošto ono kad gledaš telo, vrlo je slično onim KX security oh droidima koji su, koji su bili ovaj, u doba, u doba Uh, u zlatno doba. U zlatno doba, kad zlatno je bio Rogue One. imperija, da. Ovaj, Tako se zove, da. samo jedno pitanje, je taj droid peva ono K2 generacijo moja? Eto recimo. Um, to je sad kanon. Ovaj, Naravno da jeste. I ono pokušava da natera ovog da digne ruke od posla, jer ima posetu. Um, ovaj, I vidimo da dolazi gospođa Dune da ga oslobodi. Sa svim ovaj, svojim veličinama. Da. Uh, što on naravno ne kapira zašto i šta je. Ovaj, sve dok uh, i naravno tu droid mora 16 puta da mu kaže Prisoner. Prisoner 3, 4, 6, 6, 7. 7. Oj, znači napolje više. da. Bukvalno <laughs> ocenim da da je droid bio pa zono šukurac više napolje. Ja. Od prilike. Ove, ovaj, i, i i moment gde naravno ove, ovaj, prati ga do, prati Karu Dunon do, do roba 1 koji je tu obližnje parkiran uh, propisno naravno. Ovaj, A kako i, drugačije? I vidimo da Lucky to make his way in the galaxy. u novom starom ruhu. Da, da, Pimp Boba ovaj, izlazi, sav se upicanio, dotero se u red, ovaj, što je onako, ma, znaš ono, čudno ti je, pošto ono obično kad vidiš ono Boba Fett je sav onom u oklop, mu je onako iznošen, ajde da ga tako nazovemo, i sad odjednom vidiš ga uskroz ono ofarbanom, sve lepo, tako da, što bi da, rekao, bilo je čudno, ali lepo. Ono bi rekli, he turned into a shiny. Pa, više pimp, kažem ti, postao pimp, je, sad krenuo novi pimp. list. Pa da, video, vid, video, video je Moffat Gideona, znaš. Da, i onda, i onda je rekao, I must become a pimp, like my father before me on Tatooine. O Tatooine. I, i, i, ne, i onda, ne, da ne, I must become a pimp, like Jabba before me on Tatooine. Doći ćemo i do toga, da. Doći ćemo i do toga, da. E, jedina, mislim, <laughs> e, zamerka. E, voleo bih da su mu ovi gauntleti ono zeleni ili bar da mu jedan naranđast, jedan crven, kona stara Kennerova figurica, ali mislim, to je ono baš... To je sad nitpiko. Sve u svemu, vidi, Dobar, Stara Kennerova figurica imala special edition koji je lansirao jetpack i povređivao decu, povređivao tako da su odmah da. povukli nazad iz prodaje i sa ono fazom par njih ostalo u prodaji, to košta boga oca sad da se kupi. Skuplja ja mislim, čak i od Beba Yoda figure. Košta boba oca. Mhm. Mm o, oh, ho, ho, ho, ju. E, ovo je novi nivo, dobro. Ovo, ovo, ovo je novi nivo, Lucky, I'm, I'm, I'm as proud as I can be. Lucky kao Pandalor da Panzerver, moram da ti čestitam. E, blagodaram. Znači, buka... Šta da kažem, i Ćorava kokoš nekad bode zrnu. Pa reši rebala. <laughs> Prelep. U to ime. Ovaj, da. Nego da, i tu je naravno ekipa i naravno ono što mi super kad Netel kaže kao mislim da, si, mislim da sam da sam sa onim drugim likom. I izlazi ona. Kad ono međutim, Evo ga <laughs> Mando. i mislio sam da si onaj drugi lik i taman se opusti kad ono međutim Mando. Kad ono međutim... Smanjače. Smanjače. Beskarom i glavom. to, to, to, to, to, to. to. Ovaj, i neće znači mi kako je zapravo taj kult Beba pa i ode, ono, they the little green guy. The little green guy! Da, oh. ali, ali meni je hit što svaki put kad neko kaže they took the kid, svi se automatski aktiviraju kao sure will help you, kao... Da, otprilike da. Ono, da. Znaš, grogu, u grogu vas se ne dira. Da, grogu se ne dira. A Fazon ovaj, rekao je, a mislim da je Mayfield bukvalno rekao, your little green friend. Da, da, da. da. Kao što je Palja rekao, my little green Ovaj, <laughs> tako da, da. <clears throat> top priče. Ovaj, mm. nego, kaži ali, Ali, Mayfield je inače meni fascinantan lik, to moram samo da pomenem. Pa dobro. Znači, i u prvoj sezoni me je veoma zaintrigirao ono, njegov backstory i to kako je, ono što smo znali o njemu. I tako da meni mnogo leglo što se vratio, jer kao, ok, dobit će još nešto od ovog lika, ovaj lik je cool. Pa meni se on recimo u prvoj sezoni nije svidao. Neko mi je bio malo ono, ne znam, nije mi ležao, ali na, do kraja ove epizode pa mi je baš ono Maki, super. to bi bilo pogrešno da ti je ležao. <laughs> ja, da, njegova prilikica lažala bilo bi bolje. E, e, e da. E, e, e to mene zanima, gde je on? Kad, kad je kažeš da voliš pesak, naming i da ti poljubac. Ona je u zatvoru, brate. Pa znam, ali voleo bi da, vidi, da nismo videli ono Last of Her, što se kaže. Moramo da vidimo ono... Pa, zato je tu treća sezona. Pa, da, ravno. Ovaj... Laki, kada je tebi beše da izvini? 28. septembra. Da, da. Moram sledeće godine da ti nabavimo tvilikicu. E vidi, ne bi se bunio. Neka bude samo plav. E, Mare, uh, obećanja koje kažeš na internetu tu ostaju, tako da, da morat da, da ispuniš. Znači, ja sam rekao morat ćemo da ti nabavimo Filipe i ti si u ovom isto koliko i ja. Ja ne znam zašto da, da govoriš da u moje ime, ali dobro. Ne znam, ali Molim? Se... Ne znam zašto govoriš u moje ime, ovaj, ali dobro. Rekao sam u množini. Ja i dalje imam samo jednu ličnost, tako da ono. Ne znam ja, Mare. Ne znam ja. Ti nisi gledao Disney Gallery, ne znam ja šta ti misliš. Ti nisi igrao Kotor, ćuti tu. Igrao sam. Jeste, nisam igrao, ali sam igrao više puta kao ti. Ja sam, ja sam to vreme koje si ti potrošio na igrani Kotora više struku, ja sam do to vreme gledao sve filmove više puta da bi znao svaki quote skoro, ne računajući The Three, The Jedi and The Texts. Da. <laughs> the Three, The, Jedi Mrtvo the Texts Mrtvo drvo. Evo čisto ti ispravim. Mrtvo drvo. Mislim, ajde. Vidi, moglo bi se reći da si se zdrvenio u tom momentu. <laughs> Super. Ne. Ovaj, da, ali jeste, pravo si. Ovaj, zopet, volim je tebe, kuće, volim jeste, tebe. Jeste, jeste. Smišljaju plan, ekipa smišlja plan kako će da kako će da dođe do koordinata, jel? Gde se nalazi gospodin e, Mov Gideon i uh, ono što je zanimljivo tu jeste što odlaze na uh, kako se zove planeta, to sam zaboravio Ovaj, ali u ovom slučaju tamo isto neki imperialni rudnik. Um, I zanimljivo mi je kada stignu tamo, ovaj, imamo, one, imamo one retrofitovane stare tenkove iz, iz, iz, iz epizode 3, čini mi se. Sam... Ali to nisu ti Juggernauti. Ti Juggernauti iz epizode 3 je bio u Rogue One. A ovo su neki manji. Pa dobro, rekao bih da su manje, nego hoću da kažem, ovaj, ono kao, otprilike, to je taj tip. A da, to, to da. Ej, ali prvo da kažemo ovaj eh, in, interijer eh, roba 1. E da, to, to, pa da se vrti. Znao sam ćeš ti to da pokriješ, e, zato eh, si mi preskočio. E, da, to je isto bilo prelepo. Ajde, Lucky, take it away. Pa, mislim, ono, to, to je, mislim, da, u stvari ne mislim, nego znam da je prvi put se sada pojavljaju na filmu, to smo jedino interijer Slave smo videli onog u, u igračkama. Pa, I sad dobro, da ga vidimo... Malo u epizodi 2, ali malo baš minimalno. Malo u epizodi 2, baš malo. I malo u epizodi 5, jako malo. Čekaj, pa zar nismo videli delimično interijer Slave-a u Clone Warsu? Aura Singh je vozila ne, Slave-a. Kažem, ne, ne, kažem u live action. Pa sad, koliko u redu, da je uspešno vozila, to je nešto drugo. Da. Vidi, možda i sa njega pala, kakva je sreća. Pa, pa, I pushed her. I pretty sure the slave one killed her. Killed. A, što sam teo da kažem, da. Uh, Tako da, mislim, se lepo izgleda, lepo izgleda. Stvarno, um, ono kako se vrti onaj kokpit, kako... Da, da planeta da se zove Morak. Deci. I tamo se rafinira Raidonium. a, što je onako vrlo eksplozivna ovaj, substanca. Osta I... nije vrlo eksplozivna substanca u Star Warsu. Pa dobro, i to je istina. Uh, ovaj, I ono što smo videli, znači, imperialci tu prevoze uh, u tim Juggernaut tankovima ili šta su god, ovaj, prenose taj Raidonium i nose ga u svoju bazu. Um, I tu vidimo to, to skeniranje, pošto tu je cela ekipa, tu je Karas, Karadjun, tu je Fennec Shan, tu je... Uh, Pimp Boba. Pimp Boba, tu je Mando i, i gospodin Mayfeld, odnosno Bill, Bill Burr, ja govorim zovem ko glumca, ne zovem ga po ulozi. ovaj, i ono što Zašto? Je... Zato što ti je njegova, njegovo ime u ulozi, a bit Bluri. ne mogu više ovo, znači ako ovako nastavimo, nećemo proći prvu epizodu sat vremena. Ovaj, a, pogotovo što te, dobre stvari tek kreću. Uh, Ove, ovaj, ono što a, je zanimljivo jeste što da bi ušli u bazu, odnosno da bi našli informacije, mora da im se skenira lice. I to je ono što je problem zato što um, Većina način... njih ima lepu istoriju sa da, Imperijom. Da, a način mi je pobako kaže Let's just say they might recognize, recognize my face. My face. <laughs> Da, da, da. da. ali ono u fazonu recognize my face, kao trupera, kao izdajnika, kao lopova, kao Boba Feta, kao ex bounty hunter, kao koliko stvari mogu da iskoristim za to. Kao, kao klon template? Pa da, da, li kao, da? kao može da bude klon koji je vojnik njihov. Da. Može da bude deserter klon. Može da, da bude kako se da zove... Django Fett. Može da bude, znači kao, totalno je kao, da ima they na iz my face, fuck yeah. Ili, ili još bolje fora, skineruju Bobinu facu, kompjuter overclocku, ili ne može da isprocesira. Da, da. Ovaj, ali da. Potem. da, Uh, u svakom slučaju, Mando uh, i gospodin Mayfield idu zajedno, znači da, da, da preuzmu taj jedan tank i da se dovezu do baze kako bi uh, mogli da priđu tom terminalu i zapravo izvuku informacije o tome gde se nalazi uh, gde se nalazi Gideon. I ono što ideja jeste da kada su preuzeli tank, morali su ipak da se presvuku obojice. I to je ono što je bilo zabavno, zato što ono kao Mando je promenio oklop i dalje ne skida kacigu. To je... To je da vej. To je da vej, da. Iako sam u momentu već znao da se to vode kad su rekli da mora se skenira faci, da se on preobuko, jer je to bilo da, bukvalno kao uh, i dalje ne skida kacigu, rekao dobro, skinut će u nekom momentu, moraće verovatno. Pa da, došli smo obojice do tog zaključka, mislim, svi, svima je to bilo logično do neke da, mene. Da, pa mislim očekivano, tako reći. I onda e, njih dvojica sedaju u, u tank, e, sad su imperialnim uniformama i voze se kroz ovaj, to područje. Super kad prolaze kroz ono selo, i onako ona deci, oni ljudi onako bukvalno gledaju ih kao da nema života u njima, otprilike. Ovaj, i, I onda počinje Pa onda počinje akcija, odnosno... E, a šta mi se tu sviđa pre toga? Aha. A, kako ono, a, vidimo taj body language manda dok je u, u, i u imperialnoj uniformi onako stoji, ne pomera se, bukvalno ono miranje, sav dok je Mainfield, znaš, on ono skino kacigu i kao tu on nešto priča, ovaj samo ono kulira blej, ono stoji onako statično, a to ćemo još da vidimo i, i nakon u epizodi, mislim kasnije, gde taj, kako on hoda, uopšte nije kao imperijalac, nego baš kao uh, Bounty Hunter, Mandalorian. Da, da, da, da, da. To mi se svidelo jako. Da, pa nije, pazi, The Way je The Way. Pa nego, da. Što se kažeš? But what is The Way? The Way is The Way. I naravno da. kad Mayfield ovaj, govori, kako, kad ono, proziva Mandalo, kao kaže mu, kao, samo postoje oni koji, nad kojima se vlade, oni koji vladaju. Ovaj, kao, šta je razlika između tebe i Alderana? Ovaj, kao Mandalorijana i Mandaloraca i Alderanaca. Kao, nema ni jednih ni drugih više. Ha, ha, ha, reši ho, ho, ho, reši prelepo, prelepo. Život. To mi se svidelo, to mi se svidelo. Da, da. Ovaj... Ali baš dosta potežu Alderanu Mandalorijanu, to sam primetio. For all the wrong reasons. Da. Ovaj, da. For all the wrong reasons. Ovo što sam teo da kažem. I, I onda kreće akcija, pošto e, pa. tenkovi koji su ispred njih su bili napadnuti od strane pirata. To mi je bilo super, zato što prvi put vidiš da Mando uh, mora da, uslovno rečeno, brani stranu za koju nije koju mu uopšte nije milo da mora, ali sad šta je tu je, dužnost zove. Kako bi se reklo, bounty hunting is a complicated profession. Uh, da. Upravo. Da. Bounty hunting Acting is a complicated profession. što te da kažem, da. E, moramo i... uvek to da izgovorimo u njegovom glasu. Meni da, mora. Bukvalno, ne smeš da... Ne smeš da This is the way. Da, da, I have spoken. Ovaj... Ooh, I would like to see the baby. I would like, I would like to see the asset. I would like to see the baby. Ove, ovaj, da, anyway, uh, ono što je poenta, vidimo da zapravo koliko mu nije bilo pravo što nosi ovaj imperialni oklop, kad je morao da se bije sa ovim... Da, opustio se, znaš, da, ovaj, da, kao mislio da, da ja bez... Da ga gađaju, opustio da ga da. udaraju da? po oklopu, a ovaj, zaboravio da nosi imperialni oklop i da zapravo... Imperialni virgin postoji. U epizodi pre toga, on bukvalo ne služi ničemu. Da, da. On je uniforma, to je više uniforma nego što je zapravo... Šta si rekao, Mari, izvini? Pa taj oklop je više uniforma, više je napravljen da unese strah, ono kao da imperija će doći i prebiće vas sve, kao pokorit ćemo vas, da, da. nemojte da dirate naše trupere, nego što zapravo, oni, to je više ono estetski ima moć nego što je zapravo koristan armor. Mislim, budemo realni više plot armor koji može biti ili prejak ili nikakav. Da, da, da, istina, istina. Ali fazon, Mislim, ako, no, ali ako nosite gafi stick, boga mi ne služi e, ničemu. Da, da, onda baš ničemu ne služi. Da, da, da. A, pa da, u, i naravno Mando se sad tu bije sa tim silnim piratima. A, e, ne ide mu baš lako, kao što smo rekli, mislim, prosto taj oklop više nije ono na što je on navikao. E, morao je da se snalazi u različitim situacijama, ovaj, ali videli smo takođe da nije dobro da se i taj tank vozi jako brzo, zato što se greje predonijum i da zapravo može da eksplodira i onda naravno Mayfield mora da kontroliše svoju brzinu spod da Mandu pravi veću, veći problem nego što zapravo on želi. Ovaj... Brz je Tankić, brz, brz. Da, da, imaš uh, pomenat... Big Tank, go vrm vrm. <laughs> Prelep. Ove, imaš pomenat naravno onda onaj kada onaj uh, alien zapravo uspe da stavi termodetonator u, u, one jednu, u onu jednu, onaj kontejner, ali uspe Mando da stigne da ga baci nazad. Ovaj, tako da... That's what she said. That's what she said. Um, I ono što je zabavno i ono što mi konačno bilo lepo da vidim, aj taj fajteri su uradili nešto. E, su Stormtrooperi uradili nešto. Ljudi, ljudi, ljudi, taj fajteri su uradili nešto, znaš zašto? Zašto se nisu borili protiv svemirskih brodova, već protiv pirata. A pa dobro, ali bar su radili nešto. Istina, istina. Jer kad su se borili protiv svog ličnog tenka koji, koji kog gađa Griff Karga, isto ništa nisu uradili. Realno A zato što nisu navikli da pucaju na svoje. Namerno. Navikli su da pucaju na svoje slučajno, ali ne namerno. Pa ne, oni su navikli da se lupaju međusobno ko što su kao trupe i radili. Da, da. se za šmare, bre. A pazi, pazi. A to su već, to, to su već udarili gas previše. Znači, bio je bio ti bana gas, brate, u previše i kao jebi. Iz, izgasirali pazi, su se, a? Pazi, igrajući, igrajući Squadrons mi znamo da je to mnogo teže pogoditi nego što izgleda. Tako da... Al dobro, znači, mi gađamo mrtvo gaminga koji ne može da stane, razumeš, to je nešto e, drugo. Se... Ali pazi, pazi, gađamo, ali opet ga oborimo na kraju. Opet ga oborimo. Dobro, to što, to što ti imaš lucky special i lucky shot, to je nešto drugo. ljudi, ljudi, ljudi, flying is for droids. Dobro, dobro, dobro. Ili, ili, ili, ili u jednoj, ili jednoj parodi uh, ah, evo rešenja! <laughs> I usporava nadu i prolaze rakete. Život. Ove, da, ove, imamo znači moment gde izlaze short trooperi, nešto što nisam da ću videti. A, da, da. Ali, Scarif vibes, anyone? Uh mhm. -huh. Ajde, Maro, Samo onako bilo mi je lepom. Ajde, Maro, odreaguj, ti najviše ovde voliš Rogue One od svih nas. Pa dobro, voli ga i Laki, nemaj sad tako, mislim. Da, da, ali ti najviše voliš. Lakile, lakili. Ali da, kao, Scout Trooperčići su bili e, lep dodatak, lep easter egg, uskršnje jajce, iako je sad božićno vreme, ali dobro. Um, Nikad nije kasno za easter eggove. Tako je. Uh, s tim da ima malo smisla, jer kao, znamo da je Imperija propada, kao, uh, mislim propada, propala je, sad su ovo, stva, ovo su sad već ono remnants of the empire, tako da i koriste sve što nađu, sve što im je pri ruci oni koriste. Mislim, Moff Gideon ide na onom light cruiseru, ne ide na Star Destroyeru, kao mnogo stvari je drugačije. Da, da. Tako da, kontam da možeš da nađeš i takve armore na bilo kom mestu, jer je fazon imperialni je oklop, ljudi će ga prepoznati kao imperialni oklop, uzmi ga, koristi ga. Kao, nemamo trenutno mogućnosti da uzmemo nešto mnogo bolje. Da, da, da. Tako da ima smisla, ima smisla što, ih, što su tu, ali cool, cool vibes, ono kao malo, malo su nas raspoložili, kao pokazali nam nešto drugo. Da, i onaj moment kada ulaze u onom tenku i ono bukvalno stoje vojnici i svi ih pozdravljaju. To je baš bilo. Jako mm. moćna stvar. Ono, ono kada, ono kada... Ono ali vidiš kada, koliko je Mandi dokurčilo to sve. Bukvalno. Ono, ono, ono kada, ono kada Henry se vrati i fanovi ga dočekaju. E, da. A, da, ovaj, osim, osim Mareta, naravno, svi fanovi osim Mareta. A... Juraz. Ure. <laughs> Ako James Earl Jones ne bude davao glas Vaderu, ne želim da pričamo. Neću gledati tu seriju. Pa, mislim, ono, izvesno je da će mu udavati, mislim. Laki, mnogo toga je bilo izvesno, pa se nije desilo. Pa mislim, ne, ne, ne vidim zašto ne bi. Zato što novi Disney. Pa, Zato, mislim, a šta je s Mandalorianom? Šta je s Rogue One-om? Da, šta je s Mandalorianom? Znači, znači, koliko puta ovo moram da kažem, Disney ima template, uradi par dobrih stvari fenomenalno. I onda nastavke krene da userava vremenom malo po malo. Ali i onda nastavci, dobiješ... ovo su isto nove stvari. Da, da li nastavci u smislu nastavci franšize, to su nastavci. Znači, to su sve nastavci Čovar. na ratove zvezde i kao, brate, dovešće ih do tog momenta da će ti nastavci biti toliko loši, ali će ljudi da ih kupuju i bit će u fazonu, pa dobro, možda ovaj put potrefe kao sa Mandalorianom što su potrefili. I kao, volao bih da nisam u pravu. Zašto bi, zašto ali bi mnogo, namerno pa sabotirali pa ne bi stavili njegov? Molim? A zašto bi namerno sabotirali seriju pa da ne stave James Earl Jonesa? Ne, nije, nije stvar u sabotiranju, stvar u tome što će samo manje ne, da se... A Mare misli za moment da će, da će doći Anakin i ovaj, u Vader otlopu i reći će oficiru I don't like sand. Mm. It's coarse and rough and irritating and it gets da, everywhere. Eh. <laughs> Na primer. svojim glasom, Mare se toga boji, znaš. Na primer. Neće to biti sigurno. Pazi, ako su nešto valo naučili, znači... To je da ne prave ima urena opet. Da. Pa, neće. A, stiže Ele. ekipa u rafineriju. Hvala ti. A, nema na čemu vidimo da Karadjun i Fenek Šand čekaju na vrhu, ovaj, na nekom brdu tu iznad i os, os, osmatraju situaciju. I način kako su ih zapravo svi dočekali, ovu dvojicu, kad su stigli u bazu, oh, svi su navijali za njih. Ono. Cheer, all cheers, I find lack of Christmas cheer disturbing i slične stvari. Da, ovaj, ali, ali tu se vidi koliko ti ljudi stvarno veruju u to što rade za Imperiju. Da, da, A, da. Oh. Nisu toliko više ono kao Stormtrooperi koji su primorani da rade za imperiju e, i takve stvari. Eto, da vidite da smo mi imperialci dobre ljudi. Tako je, bre. Nego su zapravo brainwashovana deca koja veruju u to što radi. Dobro, ma rajde, znači, mora, no, mora čovjek da mi izminira sve što kažem, bukvalno. Da. Ove... Ovaj- Nije, ali stvarno mi se svidalo to što smo dobili taj, bukvalno su imali rebellion vibe. Znači imali su pa, isti vibe kao rebellion. Oni rebellion, jesu rebellion, što je da. najgore. Da. da. Ove, uh -huh i dolazimo, odnosno Mayfield odlazi u, u, u kako se zove, u zbornicu gde sede oficiri. A, međutim, tamo sedi Kad, od, određena osoba. Yeah. Ta uloga mi je tako dobro, tako je lik dobro odglumio tu ulogu i tako Ajde, je fenomenalno. izvoli. Ajde, moramo da damo čoveku njegov moment. Ajde, lajk. Naravno, naravno. Pa da, u toj zbornici sedi jedan oficir. Hm, koji je to oficir? Mayfield kaže, a pa to je izgleda moj, moj oficir, ne smem ja sad da idem tamo, znaš, ono, prepoznaće ne mislim, možda, možda neće. I Manu kaže kao ono, fuck this shit, evo ja ću. I ode on tamo, nabije onu, onaj, onaj cilindar, skine čak kacigu, pošto mora ovo da skenira, ono, da li nisi robot, znaš. A prvo je skenirao kacigu, pa nije prošlo. Da, da, pa to, to, to, to, to pa je morao da, da skine. I onda samo ovaj pogleda Hes i kao, trooper, What's your mm-hmm. name, trooper? Mm-hmm. What's your TK number? Um, I mean, your TK number. I onda ulazi Mayfield i kao, e, pa malo je, malo je nagluv. Malo je nagluv, da. Inače, ja, Mando ga je, eto, čisto da znamo, Mando je TK593. Da, da, da. da. A uh, Mayfield je TK111. Uh, e, da, one, ili T111 ako hoćeš. Da. Uh, I naravno, Uh, Mayfield kaže da je Mandovo ime Brown Eyes. Naravno, Brown, Eyes, Brown Eyes Skywalker, naravno. Kako da, da, da, da. Ovaj... Živote. Izvini, ali nije tako nego... Brown Eyes come Skywalker. Ajde, ajde, ajde, ajde, Lucky, ajde, molim te. Ajde, Lucky, ti to bolje radiš. You two were the first, the last transport. <laughs> Let's get a drink. Brown Eyes. Brown Eyes. Brown Eyes. Aj, genijalnost, brate. Oj, da. A dobro je, mnogo je dobro odlumio to. Znači, jeste, jeste. je mnogo dobro ušao u ulogu i mnogo je dobra uloga. Uloga je moćna, znači, yep. nije na nivou Trona, nije na nivou Gideona, nije na nivou, ne znam, Tarkina, ali se vidi da se ta ličnost on, tako jako što, drži. Da, i ono što je zanimljivo, uh, Rekud da Imperialac nema britanski akcent. Britanski akcent, da. Ali e je, to mi se pa sviđa, dobro, videli smo ono nemački akcenat. za e. ne, ne, ne, ali, ali, ali ne, ali skroz je dobro, to se kažem, skroz je dobro išlo, bez obzira što da. to nije template, što kažem. Da, da, Kako da, se da. zove, Filipe? Da. They took me off as a kid from my plantations on Dantooine. To, to, to, prelepo, prelepo. I sad tu naravno pričaju oni, što se kaže, razmenjuju ratne priče godovštine. I do, da, pojavi se jedna bitna stvar. I Pomene mene si jedna bitka. I boga mi, čemu ćemo da nazdravimo? Pa ajde Operation Cinder. No, that's a man that knows his history. No, <laughs> a man that knows his history. <laughs> znači, ova logika gleda imitira ovog lika, znači, to je, to je najbolje, bukvalno, najbolja stvar. Vidiš, ipak ima neki vajda od vazimunaca. Dobro, ajde, sve ti ga pretera, mislim. A zezam se ja, ovaj, laki je e, najbolji. Zabavno mi je, zabavno mi je to kako su se prisetili i kako zapravo i sve vreme bode ovog oficira, Mayfield, zato što su ono bukvalno izvršili genocid. I made some lot of unpleasant decisions. <laughs> They're all heroes of the Empire. i naravno u jednom momentu What you getting at, son? What you getting at, son? Ovaj, naravno, Mayfieldu dozlogradi i uzme i opali ovog Jubijega, jel? Da. Ne, ne, ne, ne, ne opali ga, samo opali blasterom i ubije ga, da se razumemo. Opali i ubije ga, ne opali ga. Ja sam to rekao. Izvini, loš sam čuo, sam morao samo za svaki slučaj da klarifikujem. Dobro, čekaj da ga opalio, bilo bi još bolje, pa da ga onda tako pucamo. oh, imamo, imamo mnogo Mando E, slušalaca, kako se zove, pa možda su i oni malo naglovi, pa zbog toga da ovo... Aha, aha, aha. Da, I, ali to, to, ovaj, e, ali da možemo da spomenemo... samo, samo još pre nego što se da odem dalje, da se još jednu stvar samo dotaknemo, a to je mandug izraz za lica sve celo e, vreme. To, da, znači, da, da, da. pogubljen ko dete. Bukvalno. A, da, ko malo da, dete koje je ostalo na nekom E, vašaru gde, gde ga je mama ono fazon izgubila u gužvi i dete se usralo brate u gaći stoji i blena ono nezvereno kod da. tele u šarena vrata. Ako kaže da se njemu to nije desilo. Pa nije mu da. se desilo, Keva ga je ostavila, nije, nije ga izgubila, Keva ne, ga je ne, ne, Ne, ne, ne, mislim na to, nego ne zgoda da se nije uneredio. pantalonama. Na to Ama, da, da, da, to definitivno, kako se zove, ali kako se, ono... Pa ono pa bilo su mu da nešto kažem... mnogo brown pantalone, znači. Brown eyes! Brown da. eyes! brown pain. O, stranu, ne, ne, šalim na stranu, ovaj, i naravno ono što smo da kažemo, bitan je detalj, naravno naše koordinate. Ne, ne, bitan detalj, Pedro Pascal je dobio FaceTime. Dobro i to naravno. Ali ovaj, naše koordinate, zna gde je Gideon i mogu da, mogu da ga nađu. To je ono što ali, ali Mayfield malo light on the trigger, Mayfield shot first. Maple Shop da. First. E, u Special Editionu će ovaj da, da prvo, i da kaže McClunky. <laughs> ovo je, ne, ne, ne, ovo je tako dobro, ali je tako boli. Ovo da, boli. Da, da. On so many levels. Znači, znači očekujem, brate, nas trojice u penziju, nekom staračkom domu, brate, i samo izlazi Mandalorian Special Edition. Ideš ja, sećaš li se one lani deveta epizoda. <laughs> ne, ne, a Laki koji, Laki koji je u fazonu, da... Šta sam rekao da će da bude? Da, a Filip je u fazonu, <laughs> ovo će biti do jaja, opet gledamo, a vidiš Marita. Pokrećemo holofet opet. Da, ono... Staračkog doma krećemo, sijamo da holofet. <laughs> Život. Elem, e, samo moram da pomenem isto jednu scenu tu bitnu, kad je Mayfield, jel te, pucnuo i ubio ovog, da.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 Aha, e, e, e, e. A, e, aj, a, dobro, dobro. Znači, taj moment kada oni kreću taj bar fight i kreću da pucaju jedni na druge ko manijaci, tu ti onako u fazonu bijelo dugme, sinoć sam, sinoć sam, Pola kafane pobio, zbog jode, zbog jode, Mayfielda oslobodio. Prelepo! Sviđa mi se. Prelepo. Sino a, sam, čekaj, čekaj, a ima još jedna muzička mema. Popio, ima za poslednju epizodu. Ne, ne, ne, ne, ne. Mayfielda oslobodio. A pazi, a, a čekaj, a za ovog redneka oficira Hesa treba Country Roads. a ne, ne, ne, ovo su samo srpske muzičke meme, znači, srpske aha, pesme, aha, dobro, ali može dobro. onda bude ono Mora Crow, take me home. Izvini, izvini, izvini, uh, where the Sherlock and the uh, Tonton just play, where seldom is heard a discouraging world, words, and the skies are not cloudy all day. Čekaj. Dixieland. Mora Crows. Take me home. Allora, to je, tu ja dobro, stvari ja više volim, ja više I belong. Ovo je range, ali da. Kako se zove? Yeah. Znači... Ne, ne, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, stani. Pa. Čekaj. Znači, reši rebela. Moran yeah. roads, take me home to a refinery. I belong, Westmess Hall. Uh, <laughs> Mayfield, Mayfield's gone home. Take me home, Morak Road. Da, može. I like this. I approve this. this shit. Životem. Approve this shit. Elen, posle toga su uzeli jel te, malo lomili prozore, znate kako to ide kafanska tuča, pa moraju i prozori da puknu. To, to naravno. Uh, Znači, bukvalno osjećam da je u, u, kod se Mande pobio i napio, onda ide ono polomiću čašu od beskara. Polomiću prozor od beskara. Elem, da. oni begaju i u tom momentu vidimo drugu scenu. Vidimo Krasintiju i e, Šenek. Šenek, Šenek Fund. Šenkicu i Karasintiju. Šenek Fund. Ili ti da. Boba's Beach koji, kako se zove, snajpuju onako iz dosade, onako došli malo da pick u imperialce i, i vidiš ovu šene koja je fazonu kao, ma ti se pobrini za ljude, ja ću turete kao da sredim. I ono kao već vidiš ono, sharp šutera koji samo čekaš onako samo da padaju onako redom imperialci, što dobijemo posle, što tako da. padaju zapravo. Da. Naravno padaju da padaju. Padaju kao na ispitu. Pa niko nije učio za ispit, to sam krenuo da kažem. To, to, to, to. tu mi se sviđa ovaj e, PVO imperialni, što je isti onaj iz drugog svetskog rata. Mislim da, da nisu modifikovali. Da, da, bukvalno. To mi se jako svidelo. O moj bože. I sviđa mi se ovaj isto onaj moment, naravno, oni se penju gore na onaj krov, uh, rafinerije, stiže Boba. Stiže Boba ih pokupi onako kao, kao pravi bobasti čovek. To, to, to. Uh, Mayfield traži pušku od Mande. Uzima onu prelepu Uzima, ne, ne uzima običnu, uzima bre pimpa, taskin pimpa. pušku. Da, da, pimp što ima. Da, da, da. I Pimpovu bukvalno pušku. ono reši, reši onaj jedan... Pola onog čuda eksplodira jebote. Reši onaj jedan Juggernaut tank, pogodi tačno gde treba da, da, ovaj, da, da eksplodira da, Raidonium i uništi ceo kompleks. Da, da, da. Može se čoveku. I onda meni ide možda najlepša scena u toj epizodi. Ža, ža, ža mi je samo ono kargo, kargo šatla iz Rogue One-a, jedino mi to žao. Da. Što su uništili. Ne, meni je žao svih tih imperialaca koji su ih ono čirovali ovaj ih roknu. Pa, e, to je terorizam. To je ali, terorizam. ali vidiš koliko se Mayfield ono kao promenio mu se stav oko imperije. On je jedno vrijeme bio zadrti imperijalac. Pa, I dosta mu se promenio stav pa, kada je vidio je slušao šta mu ovaj sve napričao ovaj Lakijev alter ego. Pa ne samo to, nego kao i dok je servovo pod alter egom, isto tad mu se još promenilo, on je otišao od Imperije uz od Rakadi, da, da, ono, slažem se, slažem se, ali samo ovaj isto sve još saspu u facu, razumeš da da... Bukvalno mu je samo ono otvorio staru ranu koju ovaj vjerojatno drža samo ono forsirano zatvorenu. Da, da, da. I e, još moramo isto da kažemo ovaj, šta, je, šta je trebao Raidonium imperiji. Da. Tu vidimo te početke nekog, pa te njihove, njihov, njihovog povratka, ajde na scenu u, u First Orderu u, u tom obličju. I on je rekao ovaj Hess kao da su hteli da naprave toliko haosa da će onda svi ovi slobodni narodi da im se ponovo priključe. To mi, to mi se svidjelo. Killer Base, anyone? Pa, yeah. Yeah. Uh, Pretty much. Da, ovaj, i da, onda dolazimo do najlepše scene u cijeloj, cijeloj epizodi. Ovaj, daću Maretu da, is, da ispriča, pošto je krenuo on. Nije Da li misliš na ono što ja mislim ili misliš na nešto drugo? Mislim na ono što ti misliš, a, a počinje sa S, a završava se izmik charge. Dobro, da. Kako se zove? Bukvalno vidimo To one iste taj fajtere za koje Filip rekao da su bili A bili su korisni, korisni bar tada u toj e, sceni. Sad vidimo njih onako pune elana u fazonu, mi smo bili korisni, mi možemo ovo. Jo, vidi neki brod, deluje veoma sumnjivo, ajde možemo mi njega da sredimo, nije to teško. Samo vidimo Bobu koja onako lagano leti. Vi, uzvi, ono, vinuo se u nebo ko soko u letu. Neko samo pusti jednog ovance. Pustio da se... je se izmičku minu, izmičku, na metu. Minu, da na metu. I samo smo čuli onu bombu, koji smo, on, onaj zvuk koji smo hteli da čujemo epizodu pre, koji smo komentarisali za epizodu pre, da bi bilo super ako čujemo Mandalorinu i odmah e, sledeću epizodu da a, da čujemo. Mare, vino, uh, vinuo se u nebesa, u visoki let, u, u visokom letu, bacio seizmičku uh, bombu na metu. Na svoju imperialnu metu. To. I naravno, bom! Mm-hmm. Znači, taj lepši zvuk ikad. Ne postoji, ne postoji bukvalno lepši zvuk od toga. Znači, ako u Squadronsu stave Slave-a kao, kao leteći brod, ja instaliram Squadron. Misliš Fire, fire Spray? Ne, ne, mora da bude Slave. A mora Slave, dobro. Ne može Fire Spray, Slave. Dobro, dobro. A do duše ih ima malo, imali ih je tipa 5 Ne, 6, treba da ubace Seismic Charge kao, kao, kao payload umesto, umesto e, da. ovaj, pa onda da puštamo to. A bilo bi previše ono OP, mislim to znamo da, čije je to. Da, parki, parkira, parkira se četiri Juvinga na sredinu mapi, puste četiri komada i pobiju sve. Da, završi partiju. Realno. Elem, posle e, toga imamo još jednu lepu scenu. Jeste. Kada oni slete, izađe Mayfield već je spreman onda ga uhapse i Karadion koji je u fazonu, e baš teta što je zaginuo. Manda koji je u fazonu, da, da, baš teta, trebalo je da odsluži svoju kaznu. Da jebote, kako je mogao da zagine, nije normalan ovaj gleda onako fazonu kao, šta? Idi jebem ti mater, kao, šu. Viš da te puštam ono fazon. Lepo si pucao, svaka čast, aj sad, šu, šu, šu. I Karako je u fazonu kao, pa da, da, baš zato što je zaginuo, morat će malo papirologije to da se reši, a jebika. I neko kao ulaze u brod. I Maple koji sam onako odlazi u fazonu je, ok, goodbye, thank you. Da, da. to nije je bilo mnogo lepo, bilo mi krivo, mogli su da ga odbace negde bolje, ali ajde. Snaći će se, pa, dovoljno je sposobno. Da, da. Ovo... šta, ovaj- brate, on može svojim piratima, brate, da s udružima počne da ih vodi, postaće novi Honda onaka. Niko, Jedan, niko, niko, Honda onaka, niko, biti, niko, ne mo, niko ne može da bude. On će biti Honda ovakav. Ah. Ne mogu. Ne mogu. <laughs> Ne, ne, ne, mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Boli. Um, da. li je da. rođen s tim ili je to pan, pan pamim? Loše mi je. Uh, anyway, uh, i, na Anyhow. kraju, i na kraju Mando šalje izvesnu poruku Mofu Gideonu. To je bio prelep kraj epizode. Gde je bukvalno uh, uh, da. iscitirao sve ono što je Gideon njemu rekao na kraju pretposlednje epizode prve sezone. Da. Uh, koliko je zapravo njemu važan be, Jodling, Jodling, i koliko zapravo to što on ima u svojim rukama ne zna šta to zapravo sve ima. treba da bude. I da, tu se epizoda završava, međutim akcija se nastavlja vrlo brzo već u drugoj epizodi, znači... Uh. Ali bitno je reći, bitno je reći da on kad bukvalno iscitira Gideona, on ne kaže ono it is ono more valuable to me, nego, nego he. he. Da. E, to da, je, da, to da, je, da, pa to on je mnogo, On je civilizovan, on je terorista ko Gideon. Ne, Gideon je imperialac, ne možemo biti terorista. Pa oni su sad teroriste, Laki. Ne, ne, ne. Ne, ne. Oni Kako... su možda svedeni da funkcionišu kao teroristi, ali nisu teroristi per se. Tako per se, bravo. A mi Jer oni su naterani na to od strane pravih terorista. single loving fathers is a terrorism act. Kakav čovek. Kako se zove? Elem, jedna stvar koju sam teo da kažem za ovu epizodu, zašto je toliko, što sam najavio, ono, out of context, out of shape u odnosu na ostale, izvan kalupa, to je zašto je ovo prva epizoda u kojoj nismo videli Beba Jodu uopšte. I, i, i ono, nije nam nužno trebalo da, da ga vidimo. Nije trebalo da ga vidimo, to boli kad kažemo, naravno, jer svi volimo mnogo, ali kako se zove... Pa sad, Mare, vidi, ne znamo šta si ti mislio time da kažeš ovo je prva epizoda u kojoj ga nismo videli uopšte. Da, da se nije rekao da pojavio. Što, I rekao si da nije, nije toliko falio. Ne, to je Laki rekao. Au? Ne, ne, ne, umislio sam kao da može da funkcioniše serija i bez Grogua. Au, Laki? A? Aha. A? <laughs> Ko je sad hejter Fićo, a? Pa znam da ja nisam, ja to nisam smio da kažem. Ne bih smio to da kažem. Kako se zove, Beba Yoda je mnogo nama drag i mi ga mnogo volimo, zato i kažem... Ne, ne, ne, Yodling. Ovaj... Grogu. Ne, jodling. To je naš izraz, moramo da ostanemo, moramo da budemo, to je naš kanon. Moramo da se držimo naše kanona. Dobro jodi. Nismo Disney. Dobro jodi, kažem. Dobro, grom. Dobro. Čo Odustajem, odustajem. Can't live with them, can't live without them. Odustajem, ok. Okay. A... Elem, da, to je zato da napomenem da je ovo prva epizoda u kojoj nije njega bilo, tako da to je ono... Šteta, ali šta je tu je? Ne, ne, ali to je taj auto, znači izvan ovog kalupa dosadašnji kao... Beba Yoda je uvek imao neki svoj spotlight moment u epizodama, kao ovaj prvi epizod u kojoj nema ništa tog tipa. Istina, istina, istina. I dolazimo do Peytona Rida i epizode 16, koja se zvala The Rescue. E, samo pre nego što krenemo na epizodu 16. Da. Volao bih još jednu stvar da pomenem. Ajde. To je nešto što je krenulo da se šeta internetom u poslednje vreme. Mhm. Navodna objava Giancarlo Esposita, a.k.a. Mob Gideona, Dobro. koji je rekao, znači da. navod, ne, ne mogu da tvrdim da je to njegova objava, da je to stvarno rekao, ali skoro mogu da se vodim time. Skoro sam mere. ubeđen da jeste. Da, kaže, moje četiri čerke gledaju Mandalorijana i naravno ceo svet je u fazonu, jao, to je Beba Yoda show. Ja, ja nikad nisam bio ljubomoran otac, nikad nisam imao nikakvih problema sa time ali moram da kažem, dve od moje četiri čerke su mi poslale poruku preko telefona e, i rekle su mi, i, i dve su me pozvale i, i re, bile su u fazonu, tata, tata, molim te nemoj da povrediš tu bebu, molim te nemoj da povrediš bebu. A ja sam im odgovorio, ima da zgnječim tu, uh, to, to malo, uh, tog malog ušatog skota. Da, da, da. Tako da, ne, znači, to je najveći car, otprilike, Stvarno lik deluje kao kraljina. Ono. Koliko možeš da budeš ono OP i real life kao što si i na, i na, i na, i na ekranu, ono, otprilike. E. Znači... I ono kao, vidi se ono fazo njegove klinci koji su u fazonu prate njegov rad i u fazonu su, ne da mogu da povrediš bebe. Realno. Mislim, ne gledaš Mandalorina, živiš pod kamenom, otprilike. Ovaj, Bukval. ali kao, ali kao, ali, za, ali njima je veći domil, to je neko ko s njima živi zajedno, i znaš kao, tata, tata, tata, nemoj, tata, nemoj! I naš ono kao, ne da ću da ga odvagnu, ću da ga odvagnu. Cool je s jedne strane, zato što kao, često deca tih velikih glumaca ne dobijaju toliko publiciteta u, ovo, u ovoj fazi, u smislu kao da roditelj prokomentariše neku foru ili anegdotu s decom na ovom nivou. I kao, to je mnogo cool, jer kao, i ta deca dobijaju ono, neki recognition, tako da kažemo. Da, pa hvala Bogu. Mm. A pa da, da, da, vidi se da su ti ljudi nisu samo glumci, nego ipak ljudska bića iza scene. To, to, to. to Elem, da pređemo na poslednju epizodu koja se zove... Koja se zove The Rescue. The Rescue. The Rescuers Down Under, Disney je crtani film, 70 neka, 80 neka, da, veoma dobro. Da, mislim da kažem da su najbolji, najboljih brodova odabrali za ovu epizodu, to je naravno Lambda Class Shuttle. <laughs> Znao sam, znači, kad sam video taj brod, vriš, bio sam u fazonu, a, Filipu je ovo prija. Filipu će ovo prijati ako nije još gledao. Mm, ako je gledao, onda mu je ovo da. prijalo. Mm, da. Mm. Znači, reali fazon gde su oni leteli sa Slaveom i sa Lambdom. Gde ćeš lepše, realno. Istina, pa istina ali, ali početak epizode, oni love Lambdu. Oni love Lambdu, uh, fazon... Oba koji se trudi da je ne uništi, nego samo da je onesposobi. Da, I vidi da, se da mu to ne ide baš da. od ruke. Pa, pa ne može on jedan da, da taj killer da- instinkt da, da spusti da, da. nekako, da. znaš. Da. Ove... Ovaj- Samo kažem, mnogo mi je simpatično to. E, a najjači su mi ovi piloti, znači znaš koji je gluplji prilike, koji lete dobro. Brate, izgledaju mi kao copy-paste jedan drugog. Znači, da. mnogo su mi ličili. Braći blizanci. Ovaj, ne, ali bukvalno, znači, ne znam, ne znam koji je gluplji od njih dvojice. I naravno, uh, lete, odnosno prevoze gospodina doktora Pershinga. Uh, i naravno borduje ih. Kako je dobro na fora kad im slijevo onako prođe ispred face, ispred kokpita onako kada ih, kada ih, kada ih pogodi Ion uh, Topom. Da, da, da, da. Ion Top i kao, he just cheated with the riot cannon. You don't say, brate. no shit, Sherlock. <laughs> Od prilike. Onako. Izvini, izvini, izvini. No shit, Sherlock. E, ajde, Laki, a Laki mora to. No shit, Sherlock. <laughs> Pa prijatelju, ako si to... Pa boleće ti još nešto. Da, još pa nešto. Pa, upravo, boleće te mnogo više od dupeta. Nisi ti toliko ludu kako misliš da jesi, prijatelju. E, ali sviđa mi se što je, ovaj, zauzeo se za nas imperialci, rekao je kao koliko je nedušnih stradalo na Death Staru. Dobro, to stoji. Pazi, to, mi to pa jedino pametno što je rekao u celom... Pa ko je bre zaginuo na Death Staru, bre, to su sve bili idioti. Vidi ga ovaj Mare terorista. Mare, nemoj završiš kon sad. No. To su sve bili zlikovci. Ubice. Laki? Laki, kako ide da onaj tvoj skin, Executioner? Da, e, Imperial Executioner. E, e, e, tu smo. E. Vreme je. ne znam pričate, ne znam kako vi Executiona pominjete, ja samo kažem, s jedne strane mi je malo bilo kao buraz, ne možeš da kažeš da je, su bili good guys, nisu bili good guys. Pa sad, sa, zavisi s koje tačke gledaš. Ajde ovako, Mare, ajde realno da rebeli nisu uzeli planove, da li bi ih imperialci jurili? Ne, ali bi uništili stani, mnogo više planeta. Stani, idemo, idemo, idemo dedukcijski, ne bi ih jurili. Da ih imperialci nisu jurili, da li ne bi oni, oni ne bi opalili tek tako zvezdu smrti, da nisu bili tontovini od strane Leje. Zbog set planova. E? R realno. Evo. Znači, Tarkin nije opšte morao da opali, nego je jedino rešenje koje mu je ostalo da bi od nje izvukao informaciju koja je njemu bitna, jer on vodi svoju bitku, tako reći, on ima svoje, svoj posao koji treba da uradi, on je rekao, ok, vrag je odno šalu, ja više neću gubim vreme, koji svako drugi normalno koji bi rekao, ok, tapkam u mesto već predugo, to što imaš palju za bossa, mislim, palja ne prašta toliko mnogo, i Emperor is not as forgiving as Vader is. Tako je. Brate, neću više da čekam. nešto da mi daš planove. Evo mi više... To je fair, Ali isto da tako su opalili i na Skarif. Nećeš da mi daš planove? Ali čekaj, isto tako su i na Skarif opalili. A pa zato što su mislili da su planovi tamo. Pa da, ali nije u redu. Da unište planove zajedno sa planetom da ih rebeli ne bi uzeli. Da, ali kao postoje bolji načini da se to uradi, ne moraš da uništiš planetu. Pa postoje planetu. to, na kraju radio Vader. Ali, da. džabe. Znači, poenta je u tome da planovi nisu uzeti, toga ne bi bilo. Da E, Leja nije tontova, ali ne, ne bi im pravila gluposti, Tarkin ne bi opalio. Isto kao što ovim prijalac je stalno tontovo Kardun, on ne bi opalila u njega. Ona bi ga uzela kao unarmed prisonera. Ali on je budala pa je tontovao. I onda naravno Tarkin je opalio i bio u fazonu, e dobro, sad pošto mi daš planove, evo ti consequences. To, realno, zar oni nisu rekli, i kad su sedeli u onom, onom, onom konferenciju, kada oni su rekli, ova, ova stanica služi za to da plaši ne da uništava, da plaši. Ako mora da se koristi, koristit će se, ali ne mora, zato što ona sluši samo tu da plaši. Ne bi nju ispaljivali da nisu bili prouzruk, da nije, nije to bilo prouzrukovano strane provociran. Da. gluposti da. rebela. Znači, nisu imperialci loši momci, I, nego i, su pazi. isprovocirani da učine korak dalje. Nego što A pazi, u stvari, potrebno. čemu je služila da Death Star se bori protiv Yuuzhan Vongova? E, da su imali to. Death Star, kako bi ih lako sredili? Tako. Palja did nothing pa, wrong. A Death Star nije toliko OP. Not gonna mess with us. Pa da li kao Death Star kao takav nije toliko OP? Pa, kao, obviously. u smislu, i Južan Vongovi bi mogli lako da se izle, da, da, da izvuku se iz tog sranja od Death Stara. Mislim, sranja koje bi im Death Star ono naneo. Pa dobro. Klas, nekad nećemo pa saznati. Pa vidi, nećemo saznati zato što su mrtvi rebeli uništili. Damn Rebels. I, i, zato, I zato što je kanon više nije, odnosno Expanded Universe više da, da, nije da. to što je. Neko... Damn Rebels, Rebels and Imperials are natural enemies, just like Rebels and Mandalorians, just like Rebels and Pirates. Just like lab, Rebels and Rebels, damn Rebels. Damn They're Kathleen Kennedy, Italian. she, she destroyed everything. Damn Disney, she destroyed everything. Uh, nego, ajmo ovako. Uh, odnosno da ne kažemo Mouse House. Uh, vraćamo se na priču pošto ja sam morao, znači ne mogu ove priče da smo mi bad da. guys, znači ne bi Death Star opalio da nije bio provociran. Tako je. Sure. On je stajao tu da plaši, ali ne da ubija. I to što je Laki rekao, to je naravno raz, ono, ono što nismo videli, to je delite scena iz epizode 3. Vader i Palja kažu, those users works are not gonna mess with us. Tako no. je kada gledaju u, de, u Zvezdu smrti koja se gradi. I onda Vader kaže they can suck on these cyborg balls. Imperial nuts. Ne, they can suck on these robot nuts. Imperial da, da nuts. Da, robot nuts. Imperial. <laughs> Imperial nuts. Nego. A, znači, uzimio doktor Pershinga, on je bio neverovatno od pomoći. Znači, bukvalo nisu morali uopšte da ga ubeđuju da im pomogne. A dobro, to be fair, taj Pershing mi deluje sve više više kao da je, da je bio ono, više prizener nego što je zapravo svojevoljno radio sve to. Dobro, to stoji, to stoji. Da se ne hašemo. A, I ovaj, Slave posle toga odlazi, znači kad im Pershing da sve informacije o tome, gde se nalaze Dark Trooperi, gde se nalazi zatvor, gde, se, na, gde, gde ovaj, kako se zove, Gideon i sve ostalo, ekipa odlazi na neku planetu, pošto očigledno uh, ona u kanonu nema svoje ime. Znamo da je Desert World i znamo da je uh, da ima neke rafinerije isto po sebi. Uh, vidimo Gauntlet parkiran. U, to je bilo prelepo kad smo videli. Da, da. Znači, Gauntlet, tu sam već krenuo, što kaže Lucky. Promena, jel? promena, promena donjeg dela odeće, jel? Da. Naravno. Neću da budem vulgaran. Da, pa dobro. Ovaj, ja, ja sam to rekao sad lepo, mislim, bez brige. Ovaj, I ono što je zanimljivo, ulaze Dinđarin i Boba u, u, u salon, što se kaže, i zadiču s jednim stolom dve dame u mandalorskom oklopu. Dama, be, da, to su sve dame bez blame. Dame bez blame, da. Uh, u suštini, uh, onaj muški im više nije tu zanimljivo. Ne znam šta se s njim desilo. Pa bilo je dva muška, zar ne? Ne, jedan. Ne, jedan, jedan. Bilo ne, ne, u koncept artovima i nekim mestima videli smo dvojicu. Pa dobro su koncept artovi, to je, možda okričiš mačko rep, ko ceo Rise of Skywalker koncept art, mislim. <laughs> O, ovaj, nažalost, nažalost. nego pričamo o onome što smo zapravo videli, znači onaj lik im fali, ili on u brodu, pa ga nema, ili ne znam šta se dešava. Možda pa- je on otišao da radi nešto svoje. Možda otišao da radi nešto svoje, u tom slučaju Bojana Katanić je tu, sa svom drugaricom Koskom, moglo bi se reći da taj sve do Koske, A, ovaj, I u principu... Izvini. Šta? Pa, nastavi, nastavi, pa ću ja samo da se ubacim kada bude trebalo. I u principu dolaze, razgovaraju, a, ovaj, Mando je govori da treba da, treba da mu ona pomogne oko bebe, a da on zna gde je Gideon i sve o te tu stvari se dešavaju. Međutim, ovaj, Boba im nije baš po volji nije im baš bio zanimljiv u cijeloj priči. I sviđa mi se to kako su se prozivali, ovaj Boba njoj kaže no, princess. Da, I onda, ovaj... kaže princess. Da. pa mislim, Boba je Boba, to je tako prosto kako pimp. je i ne možeš da se žališ. Boba je pimp, realno da kaže Laki, da. veći pimp nema trenutno u da. galaksiji od Bobe, ono, u ovom periodu. Da, a boga mi ni u ni, ni jednom narednom, ja sam ubeđen. Pa dobro. U prethodnim je bilo većih pimpova do duše. Ne, ne, ne. U prethodnim možda, ali... Možete vi da pričate šta hoćete, ali Kanderu Sordo je Kanderu Sordo. Jeste, jeste. Pa- Koment pa... pimpčina, da se realno razumemo. Dobro, ali nije ko Boba. Nije ko Boba, Boba ali pimpčina i on takođe. Čisto da se zna. Naravno, pa on grad uzu za sebe. Možemo se čoveku. Nego, ovaj, znači, dogovor je ipak, dok su, dok su se Koska i, i Boba malo mlatili međusobno, Извини, tu sam htio samo da kažem, you might say that Boba had a bone to pick with her. Jebote. Ah. ah. Šta odlična je fora, vi sad God give me strength. Molim? God, God, God, please give me strength. No, you don't need strength, you need me. Sounds about right. A, nego, ovaj, imamo onda moment, naravno, oni se ipak udružuju i smišljaju plan. I, ali pre će... toga, zaboravili smo nešto, sviđa mi se kako je Bojana prepoznala, e, kaže ono kao tvoj sam glas čula ono milion puta. To da, pa šuknula mu da. znači, znači, roknula, znači dala mu onom fazom šut među noge. Da, ono rekla mu ti si klon, ti si ovo, ono kao šta ti rekla za Kevine Patofne i to. to Nema baš... Keve, šta ti rekla pa za to, Čačine pa Patofne? To, pa to ti kažem. Za tatine. Za... Da, da, da. <laughs> za prostatine patofne. Kao ti on donor, jel, jel ti donirao genetički materijal, da ne kažem nešto drugo, belo. Maki, jedno pitanje, jesi tu upravo sada disovo Bobu pred nama? Pa, mislim, to je Bojana rekla, razumeš, indirekt. Nije bila ne u pravu. Pa, vidi. Piga. Nije sve to tačno. Pa, dobro. Jebi ga, tako je. <laughs> da, pa dobro, bilo je tu prozivki, mislim. Mada, malo mi je glupo da Bojana Katnić tako nešto govori za klonove koji su i pomogli da siđuje Mandalor, ali okej. Okay. A vidi da nije to taj klon. Vidi ona da nije on jedan od njih, ona zna da bi ti klonovi bili mnogo matoriji sada. Da su ti klonovi imali onaj spedal. Da, ali to je i dalje ista ta priča, znači nije to baš neka razlika ono, između njega i njih. Realno. Možda je čula za Bobu koji je koristio Džangovu kacigu i kako se zove svašta nešto da ubije Mace Windua i koji je skroz otišao sa strane, skrenuo i to. Sjetite se tog Bobe. Oh, well. da. da. Baby Boba. To se, to, to se zove Little Boba. O oh moj bože. Little Boba kog je Lucky impersonatovo na kvizu. Jo, to je tako bilo dobro. Yep. Odlično yep. ti leglo, brate. Šo? Visi. Sure. Da, da, whisky up. <laughs> Ovi, ovaj, da, tako da ovaj, oni se, znači, ekipa smišta plan, jel? I, što se kaže, um, odlaze putem uh, odlaze putem lavde. Ali e, izvini, još jedna stvar, ja se izvinjavam. Ajde, ajde, tuc, tuc. Uh, kad se, kad se tuku Boba i ova Koska kaže ova Bojana, kao da ste se tako tukli protiv imperije, ono, da, ste, da se tukli s tom srčanošću kao što se tučete međusobno, kao mi smo se oslobodili od ovih Nemaca imperije tačnije. Tako da, to, <laughs> mi se, to, mi se, to mi se sviđa. To mi se sviđa. Nemaca. Da. Ali da, istina je kako se zove, da su se zapravo ono, funkcionisali drugačije, da su zapravo potrudili ne bi imali problema koje imaju. Da, pa da. Imperija da. ne bi ni preuzela Mandalore. Pa da. Ali dopada mi se što je Boba bio u fazonu, Mandalore, are you serious? The Empire turned that place to glass. Glass, da da, da, da, da. Što nam daje informacije. Pa što nam daje meni bar ideju da će ta planeta sve više više ličiti na Tatooine. Zato što je Tatooine originalno bio Forest Planet kog su builderi bukvalno uzeli i testirali svoja oružja i pretvorili, znači dno Tatooine je bukvalno staklo i onda je pesak prebačen preko tog stakla. Fun facts. Znači, da, da, to zna, da li to znači da ćemo za koju sezonu Mandaloriana, možda već sledeću, mi da se, mi da se preimenemo ne Hall of Fat, nego Radio Mandalor? Mandalor. Pošto, e, isto, pošto da, isto što da. i Tatooine, pa zato. A da, joj. Da, samo ne, da ne bude Jakku. E. Radio Jakku 202, vidiš, pokušali prvu epizodu, bacili ga u džubre, bacili ga u junk ku. veki, Jakku! <laughs> Kako se zove mrtvi Džakum. Nobody wants to go back, Mrtva Rej. Znači, kad bude bilo prilika da disujem još malo Rej, javite mi se, hoću da dođem na to pljuvanje. Bić, bić. Dobro, ja ne bih prisutan, ali to je okej. Okay. Naravno da um, Kako da ne budeš, pa ti si voditelj. Ne, ne, ne, ja ne bih prisutan da kad ti disuješ Rej, ne smiješ da disuješ moju Rej. Ne se šališ. Amerijska e, e, imaka. Prihvati bre, kosi siso jedna. Nema. Nećem se nema. Nećem se Kako ne razumeš? I am Ray Mandalore. I am Ray Jarin. I am Ray Baby Yoda. Živote. Kako ne razumeš genije? Poslednja, poslednja što su Palpatini trebali da jeste da preuzmu Skywalkerovsko prezime na sebe. Da, ti to možeš tako da glaša, možeš da gledaš kao E, nju koja dezertira Palpatinsko prezime i prelazi kod Skywalkera. Ne, to je Palpatinska ideja da oni preuzmu Skywalkerovsko prezime. Od kad? Because he's the father. Isn't he? No, he's not. The, we met the father, the son and the daughter in the Clone Wars. That Which wasn't him. Ok, ajde idemo dalje. Znači, ekipa leti u Lambdi uh, kroz hyperspace i prati ih Slave, što mi je jako cool scena bila. Uh, Jeste prelepo. E, just you fly, princess. <laughs> Uh, da, reši bre, ovaj, princezu. Ovaj, i, mame, <laughs> ovaj, i... A sad je reši bre princezu, a kad je Bojana Katanić bila u glavnim ulogama, bio pozorno, aha, Bojana pa, Katanić. Pa ne, dobra je Bojana Katanić, ali ono, Boba je vrtno pa mislio, doći, bit ćeš ti u mom haremu, razumeš, bit, da, da, da, kod Pimpa Bobe. Planove. Da, da, da, bit da, ćeš da, ti da. kod Pimpa Bobe. Ovaj... Misliš ti kod Pimpa Bobe i neće biti mandalorske seobe? To, to, to, to, to, to, to, to, to. Ovaj, da, i u principu poenta, sle, poenta je da e, poenta je da um, imamo moment a sad oni stižu do, do mesta gde se nalazi Gidonova krstarica uh, i kako se zove uh, a, vidimo moment gde se, gde se, gde se, nalazi gde se nalaze uh, gde se nalazi Gideon i ono kao, jao, napadio nas ovo, ono. I više onako on kao samo launch TIE fighter. Znači u ovom momentu je odmah, odmah, mi pokvario plan. Pošto oni su hteli da uletu u taj njegov docking, taj, tu rupu na prednjem Mogu kraju krstarice. Da, da prostiš, oni hteli da, da prostiš u rupu. Da prostiš, e, da, u rupu. Da prostite zapravo slušalci u rupu. Uh, Tako da, da. Uh, i, I naravno, Gideon ono bez pardona samo pošalje taj fajtere, bukvalno da im kog blokuje plan ceo. A dobro, nije ih kog bloku. Gideon je zapravo hteo da pomogne svojim imperialcima. Poslao je taj fajtere da ih odbrane, da ubiju Boba Fetta. To je da, potpuno da, legitiman ali, pristup imperialu. Pa, jeste, ali je usput kog blokovu strategiju ovih u Lambdi. Jer su oni hteli da ulete unutra, a on zbog koji izlaze taj fajter nemaš mesta da, da izađeš. Da, zato što, zato što je dizajn predivno da, savršen. Samo što su imperijalci opet, bit, uvek bili, opet bili očaj živi u, u egzekuciji planova, pa su dopustili da im se Lambda parkira tu da nije trebalo. Ovaj, morali su da batale da, sve. Dopustili su da im se Lambda parkira tu gde nije trebalo. Da. Da, Mare, tako, baš tako kako sam rekao. Ubim te fiće u oka dva žuta, da, svaka ti da, čast. Da, jeste, jeste. Da, jeste žuta su, pošto su Dark Siderska. Uh, Ovaj, I u principu da. Uh, I vidimo Opa, da... Opa ono... koja dva žućkasta da. ne daju da teku. Force Lightning je tu, nananu. Ubićeš ti sve Jedijem. Zašto svi hoće natrag na Džakum? <laughs> to Laki, <laughs> nije jasno Lakiju. Oj, ovaj, ne, e, čekaj, imamo moment e, sada gde zapravo Boba rešava ove taj fajtere, okriću onaj top kontra. Da, pa to smo kaže, može da vrti. Da, ono, kao, kao, I, I, I, can do, I can do this not even looking at you. Da. I sam ih rešao. Tu, ko, koji nivo bad S-serija je to? Dobre. Sam je žao što on nije bio deo boarding party, ali mislim da bi bilo još bolje da je on bio tu. Pa ne, on bi to rešio sve. Mislim da bi bilo previše lako. Da, previše lako. Plus, ako bi on bio deo boarding partije, ne bi imali način da se borduju. Istina. On ne bi mogao da čuva pešinga. Jeste, jeste, slažem se, nego kao, bilo bi cool da i on bio tu, ali prosto njegov, onda ne bi uloga, bilo problema. Njegova uloga je da, da leti u robu jedan izgleda awesome while doing it. Pa, da. to, to, je njegova uloga u planu. Pust, pustio je decu da se igraju malo, da. znaš. da utišamo decu. I'll, I'll, I'll let this princess do her da. work. Da. I'm not doing this princess. Elem, jedna stvar koju je princeza rekla njima, mov Gideon je moj, ne zanima me. Šta god da uradite, moj mov Gideon, niko ne smije agadira, da on je moj. Moj, da. moj, moj, moj, moj. Jel vam jasno, ljudi? Gideon, e, Gideon je moj. A najjače mi je, a najjače mi je, kao, mov Gideon je moj, mov Gideon je moj. I fazon, ovaj, kako se zove, ali fazon pitanje je da li on hoće da bude tvoj. <laughs> to se nisi pitala. Da, Bojana. Da, Bojana. To nisi pitala dok si šumom skitala to. bez Gideona tvog. To, to, to, to, to. Ovaj, što sam teo da kažem, da, a, imamo znači sad taj trenutak gde um, Boba odlazi svojim poslom, fazon pa I'm not participating in any princess's plans. Uh, i... I'm going back to Tatooine. I'm going back to Tatooine. Uh... <laughs> Stop, he will be a better princess than this woman. <laughs> Yo! <laughs> Ook the princess no one knew existed. <laughs> there is another. Because because correctly Snoke, the Sith no one knew existed. Cobb when the princess no one knew existed. Pnoke, only je Pnoke. Uh, nego. Uh, My boy, I made Snoke. my boy, I made Covent. I made uh... Uh... to si kako se zove Din Džarin kad dođe da uči od Bobe i vidi da je Covent nešto moći, znaš kao vidiš Bobu. My boy, I made Covent. I made Covent. Uh, nego... No, seriously, he's my, he's my son, I have the birth certificate and everything. Ma, e... Ima chain code, znaš, chain code. Ove, ovaj chain code, e, to, to, to. Ove, ovaj, His chain code is also imbued in this armor. to, i znači ekipa ono sa trčitama po hodnicima, rešavaju sve redom ono. E, tu ima jedna muzička mema. Ajde. Kako se zove? Oj, ovaj, oj ovaj put ti e. muzičke meme sve vezane za pucanje. O, o, a, a, a, opasne cure prolaze kroz grad, kaži ko, kaži ko, može teti nešto drugo. Da. Pošto smo imali all, all, all, pussy, all pussy party. ne, to se zove jake nezavisne žene koje, koje, koje pomažu i žrtvuju e, se ti to da tako, tako sutra. pravdaš šešer, tako pravdaš postojanje rej, sve je to okej. Okay. Ne, ne prodam postojanje rej, prodam postojanje ove četiri dame koje su zapravo išle i tamo se borile. Ove četiri dame su badass as fuck, pogotovo Karasintija kad izaglavi puška. E, Karasintija u fazonu zaglavila puška. Oh well, boom! <laughs> oh well, I'll just learn from, I just learn from Boba Fett. Ne, ne. No, uh, zdravljena je puška, pa dobro, to je dalje, to je dalje oružje. To ću da vas da, zbijem. samo hladno, sad je postalo hladno. Više nije, hladno. Znači sad je ladno. Ove, i... Čem? Sad je ladno. Puška, puška mi je oladila, sad ću ja njih da oladim s njom. Ove, da, i bukvalno ono, njih, njih četiri ono, bukvalno rešavaju ono što kaže Laki reši rebel ovde, bukvalno reši, reši imperialce, nažalost, ali tako je. Uh, Što je, nažalost, odlično ispalo. I, I, mislim, nažalost u smislu, što moram da kažem, reši imperialce. To je jedino zašto kažem nažalost. Generalno, sama, sama scena je top. Tu ništa da, govore. Da, top, top, top. Ali, ali najbolja stvar mi je isto, kad su pričali šta ih čeka tu i kad su sa Pershingom pričali, i Pershing kaže imaju, face tru, imaju ove Dark Troopere. I ova, i ova Krasinti u fazonu, ok, kao... Da. What are the specs of the armor? I kao, no, no, no, these are face free. E, to the mi se only, sviđa mnogo. The da. only, uh, kako je rekao, the only weakness there was, they, they had to, uh, was the human. They had to solve was the human inside. Da. To mi se sviđa. And they solved it. And they solved it. Mada do duše, beskreno koplje bi imalo nešto da kažem na tu temu. Da, brate, beskrajno koplje, mislim, Infinity... Beskrajno. to je Infinity Spear, što vam nije jasno kao imali ste Infinity Gauntlet, spremite se sa Infinity Spear. Infinity Spear, pa da. Uh, da, ovaj, kao Marvel je došao, Marvel is here. <laughs> it's okay, it's okay, Marvel is here, we are going to save your franchise. To, to. Ono, to. Kevin Feige dolazi, razumiješ? Da, da, da, da, da. Životin. Bukvalno. Aj je, da, beskratno kopne. To, to. I, I vidiš sad moment gde, uh, znači, Uh, Mando ono ide kroz hodnik i u momentu, pošto mora da ide stealthy, jel? Ovaj, da ga niko ne vidi. I u momentu ono dolazi i iz konta da se vrata otvaraju. I kao brzo, brzo, brzo zatvori i kao pritisne se zato su više onako ruke. Ovaj, I vidiš, džum, džum, džum. I vidiš onako na jednim vratima od ta dvoja koja se zatvaraju kao sliding doors. Na jednoj polovini vrata piše uh, piše uh, Disney, na drugoj piše Star Wars Materials i ruke su Mandalorian. Mandalorian, da. <laughs> Ali bitno je pomenuti da kad se ovo aktiviraju Dark Trooperi da krene onaj e da, dubstep. Dubstep Dark Troopera je <laughs> nešto dakle, najbolje dobro, što sam ja u svom životu čuo. Znači, ko, ko je to komponovao svaka mudala? Fazon, fazon... Dark Troopera iz bokala. Svaka žurka sada sa, tom, sa tim tipom muzike mora da počne s tom pesmom. Znaš, da. kao, to ti je prva pesma na žurci, da, da svi ono uđu u vibe, to ti je ono, ovaj, prava, prava priča. A onda posle puštaš Dr. Bokčila, Mandalorian i, uh, I onda Kotor u Soljačku bunu i sve ostalo što ide uz to. Dan Republike, je li tako, Mare? Danas je Dan Republike i obije popio malo to, to, to. I tako dalje. A, imamo... Nisam još naučio na pamet tu pesmu, moram da biće, se potrudim. Biće prilike, biće prilike. I, ovaj, i sada, uh, znači, Mandos ima neki susret treće vrste sa jednim od Dark Troopera. I, I, i veoma lako, zabavan. Nije mu lako bilo. Nije nikako. Što Dark Trooper kod da je od Beska rasčinjen. Bukvalno, znači on kad, kad ga je šavovao onaj zid, znači on bukvalno nikad je samo odleteo, razumeš, nema ga. Da, da, da, ali kako se zove, jedino što mi je dokazalo da nije Beskar, što nije bilo lepog zvuka kad su se usudarili. Da, da, jesam. Ali bukvalno kod Beskara, kako, kako reflektuje one se, ove bre blaster boltove i sve kao da je od da. Beskara. Ali ono, ovaj, bukvalno zatrčao se u njega, ono, bukvalno on udara, mu, udara ga u kacigu, ono sam išao onako kaciga probija kroz zid. Da kao, zid popušta, znači kaciga neće. Da, ali da, se zid popušta, je ono je presmešno bilo, ono. I, ovaj, i vidiš onako u momentu da ovaj zadnji ono last resort plamen da proba da ga da ga da mu spali ovaj ovaj bre žit, žice i sve. Da, ali Elektri... to mu nije pošto za rukom dok nije došlo beskrajno koplje. Beskrajno koplje. Da. I ono što mi je bilo kao moment kao Mando ono povlači onu ručicu i kao pušta sve ostale Dark Trooper u svemir, u vakum. Ja sam bio u fazonu Valdeto da za bad idea bukvalno ono kao, brate, pustio si u vakum, znači leti oko broda, a znamo da mogu da lete. I kao... Ali da. dobro, pazi, zaustavio ih je na neko vreme, trebalo im je vremena da stoji, stignu. Pazi, stoji, ali opet, znao si da to nije njihov kraj, da će se oni da se vrate, mislim, ono kao, da. Kao, a, znao si... je on. Pa sad, da li je znao, možda i nije. Manda, možda Manda sve zna, u tome je stvar. Možda je vršio, Manda sve zna i Manda sve planira da bi, da bi napravio drugima cool intro, zašto Manda već sam po sebi ima cool intro, jer pa postoji. Pa dobro, stoji, ima smisla. I ovaj, naravno, ženska ekipa dolaze na most, pobija sve živo, ali ona nema. Dobro, dobro je da dolazi na most. Gde je on? gde li je Gideon bio, gde li je pobego. Viš, ono, Bojana Katanićka nije baš najsrećnija zbog toga. Bojana Katanić nije i dobra, brate, oči, znači ja mislim... Ali, da sve, ali fazon, nije inače, nije mi djelovalo... Sve, sve, sve zvezde Mandalora se vrte oko glave. Da, ali, naj, ali najgore mi je što uopšte nije ništa učinila po tom pitanju. Ne mogu bilo fazon, nema Gideon, okej. Okay. Znaš, ja sam pomislio da će da potrači da ga i traži, jer želi... To pa ima najviše gideon. smisla. Pa, trebalo bi da je otišla da ga traži, ali nije nego, nego imitirala Gideona, stajala je sa rukama iz leđa i gledala u svemir sa komodnog mosta. Pa kao šta, mi, a mislila je da ako mu ukrade njegovu fa, fazu, znaš ono, she was in his zone, možda će samo da se teleportuje tu, zato što, da se telepromptuje. Traži, da se zato Zašto mu neko ko tra, koristi fazu njegov. Da, da, možda. E, pa ona je princeza, znaš, ona hoće da ju se njoj, da ju se to na sve natacne. Da, da pa da, se da, nadimak, nije tela da prizna, da, se da, nadimak. da, Pa kad da pa kad Pimp Boba ti da nadimak, naravno će da ti se svidi. Bre. To, to, to. A, I naravno onda situacija u kojoj uh, Mando dolazi do, do, do zatvorske ćelije i međutim unutra, kad je rešio trupere, znači nikad lakše, unutra ga je dočekao tih... Brate, ali tiho ih je rešio, stvarno se trudio da bude tih. Jeste, jeste. Uh, ulazi unutra, i odling sedi sa lisicama, a Gideon ovaj, Jodling, brate, izvršava svojih 12 godina, 12 godina strogog zatvora. To, to, to, bukvalno. Uh, i, I Gideon ono stoji sa uključenim Saberom, se kaže, looking badass as always, i kao, ovaj, a došao sam... Zonu, a, a, a... A, a, a... <laughs> Oj, ne, i... Aj sad, Laki, to sa redneck akcentom. <laughs> ne može. Ne može, e, brate. E, e, e. <laughs> ne može. Ew. Ew. To, to, to. Ew. Evo! <laughs> to poslednje mora da se razvuče. to, to. E, e, e! ne, nego sad imaš moment gde kao ono, kao, njih dvojica su kao nešto dogovarali, kao ja bi samo bebu, ti radi šta hoćeš, jel? Ovaj, I... A kao da bi Gideon pristao na to. Pa da je bi pristao, brate, XISB, naravno da zna, Lakijev kolega, naravno da zna šta to, radi. A, pa, da, to je stara fora, znaš, kao, to, evo to, ti u stvari. Evo ti usmi, ajde. Ma da nije ni Dinjarin glup. Dobro, pa nije, ne, nikako. Ali vidiš, ovaj, ali sravim kako Gideon zapravo ume da koristi taj Dark Saber. Da, da, da. Pa znači, dobro, ali nije, ali nije, nije da, da mlati u prazno. Ali, brate, nije da mlati u prazno. Znači, ono, vidiš da ima neku tehniku. Da, da, da, definitivno, kao što rekoh, nije na nivou tipa Jedi-a, sitova i tako nekih, zato što toga, nema silu. Ni ne može da bude na nivou toga, ali može da ima dobru tehniku. Da, da, znači, sad je koji ima i Han Solo dobru tehniku kad je rasporio onog Tontona. O Bože. Bože, koji čovek, dobro. Ajde. Imao je i Finn dobru tehniku kad je tu Kajla. E, ali Finn je, Finn je for sensitive. Finn je for sensitive. Ali, ali, ali Finnu je trebao trening za razliku od Rey. But you go back Uh, ne, nego... Ovo, ne. Ovaj, uh, ne, ali ne, ozbiljno, ovaj, ovo, sad, šal, sad, ovo, joke side, znači stvarno Gideon ga nije, nije najvan uopšte Bora, ove Bora. Nije, nije, pa znali smo mi to od početka. Ali beskrvno koplje je beskrvno koplje, odnosno beskrajno. Pa, tako smo videli da se ugrijalo. Ugrijalo, ugrijalo. Ugrijalo se, da. Pa, pa gre je Dark Saber, znaš, Dark je. I a bit da dark side, lol. Znaš, to ti ono kao kad greješ tost, tost, pa ti bude ono malo zagori, znaš, onda Dark Side je malo. A isto tako i njega builder zagore, a? Pa jeste. Pogotovo kad dobije po ustima. Da, da, preko ustiju. Preko A, ma ja sam mislio zbog boje kože, ali dobro. A, a, vrate, to a, nije mare, politički korektno. Mare, mare, jao, afroamerički seber i afroameričku kožu, to je sve okej. Okay. Ali on nije afroamerikanac. Nije. Znači, opet si ne, politički nekorektan. Sad ćemo da te cancelujemo na Twitteru. E, ali ajde ovako sad, šta je najjača scena? Dovodi Mando Gideona, kad ga je rešio. I drži lightsaber uključen. Da, da, da. Mosta. Ne, ne, ne. Ja ne mogu da se otmem utisku koliko je Gideon izbulšitovao Bokatan. Da, da, da, da, da. Znači, kako ju je rešio, ono, bukvalno, verbalno, ono, žena stoji i ne, nema odgovor. Kao. Da, zašto je Gideon znao šta Bokatan hoće i onda je namjerno išao protiv nekog ne, drugog da se bije. Kako pa da. ju je rešio, znači, ono, nije morao da pomeri prstom, otprilike. Znači, ono usta mu nikad gorom stanju bila nisu, ono sve krv unutra, ali on, brate, ubija, razumeš, verbalno. On samo ubija. zadovoljstva, bre. E, e, tovari, tovari. E, e, e, tovari. Znači, ono kao, bukvalno, Ali ne može ona to da uzme, ne može. To je pravi negativac, zato mi se mogu da uzme. Dobro, ali ne može ona to da uzme, da, da ne može. Ti hoćeš, ne može, ona mora te bije da bi to uzela, viš onako, a viš da, ona... Ando koji mrtav ladan dođe, znači prvi put u životu smo videli Mando koji je bio pozvano, ok, I yield, ona kao više pun moj kurac. I yield, evo ti samo uzmi, a, evo. onda završim ovu priču, razumiješ. Pa da, da li, vidiš koliko mu je pun kurac tih drugih mandalorijanskih pravila. Da, da, kao, bukvalno fazon ok, a yield, samo me se mani više. A znaš šta tu ima još? Ovaj, samo me ovaj, se mandi više. Ne, a pazi, znaš šta tu ima isto, isto ovaj fora? Ona je od Sabin recimo uzela bukvalno na evo ti. I verovatno, Jeste. čak sad joj, i to joj je, znaš, loše, pa da neće vratno da ponovi tu grešku, je vratno, na, pošto je izgubila je Dark Saber, tako da verovatno sad hoće ona i tu grešku da ispravi sebi, a ovaj da, samo da, tovari. Tovar. Pa dobro, Mol se pomučio. Dobro, da, da, da. da, da. Služio Dark Saber veoma lepo, tako što je zaklo previzlu. Da, da. Jeste. Mislim da se ne lažemo, to je jedan od lepših duela bio u Clone Warsu. Apsolutno. Pogotovo što je Mandalorianski lightsaber radio tu, mislim, da, brate. Da, da. da. Uh, I fazon, ovaj, naravno, ali kako je, znači ja ne mogu da da se otmem utisku kako je isprozivao, znači kao. Možeš ti ga da daš, ali ona to ne može da uzme, zašto ona mora da se bori s tobom za to. Ona A daj bre, Mov Gideon je tu odradio svoje Znači, bukvalo kad je provalio da su to oni, ono, e, u sekundu... I onaj, i, i onaj pištolj kako je sakrio, kad je, kad je opet da, počela da, gužva, koji je onako bukvalo ispod njega, sam onako plašten, kao... kao da pa se, zonu, I'll just leave that here. Da mi se nađe. Da, za ne da ne znam zašto, ali da mi se nađe. I u momentu, naravno, ovaj, imaju bridge, Ray Shieldova. A Ma je li? Kako me čuti da je nešto bričovalo Ray, a da nije Kylo? Palja, naravno. Uh, activate Ray Shield. Ray Shield. Ray How did this happen? Where's Mata from this? Apparently, Apparently not. not. I say patience. I sad ne idemo dalje. Ali, ka, ali ono moment, ono moment kad je neko, kad neko ovaj, montirao na Ray Shieldovima zapravo Reynu facu. da, da, Activate Ray Shield, to je sa, za prvu epizodu bilo They have Ray Shields za ove droideke. Da, I da, onda da, da. Rey faca ide na droideke. Da, da, da, da. da. Ovaj, Prelepo. A... Elem, tu se I, dešava da, je, da su naši heroji malo u frci. Da, da ne, pa, fazon ono kao, ovaj, kao, how many life forms? Kako vidiš Fennec? None. None. I ono, vidiš onaj panning shot, onako gomila onih Dark Troopera uleće unutra. Da, ali i onda kreće opet njihova muzikica. I da, da. da. Uh... Kako se zove How Many Life Forms? None. I ono u fazonu kod da gledaju zombie apocalypse movie, bukvalno. Od prilike, ono, ulaze Dark Trooper i svaki hodnik su okupirali, znači nemaš gde da ideš bukvalno i dolazi do Vrativiš u dvojicu prvih, onako u redu, ostavljaju puške. Kreću da pesniče. Skupljaju pesnice i idemo. Bam, Na badaj. bam, bam, bam, vidiš Rocky Balboa, tim song kreće. Da. Bam, bam, <laughs> bam. tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, To, to, to, to, to, to, to. Ne, kako se zove, izvini, kako su pisali ljudi film Rocky 3. Uh, uh, ovaj, kako se zove, trening montaž, trening montaž, uh, se, eh, sequence of Rocky remembering his training montages from before. <laughs> bukvalno, bukvalno. Ovaj, da, i, i onako vidiš ono sad već... Si tužno je, brat, ali je istinito. A sad već onako, već stvari kreću da budu gadne. I u momentu... Sleće nešto što sam ja e, ne, ne, ne, Gideon ustaje A pre toga Gideon kaže kao evo sad ćemo svi biti mrtvi osim mene i deteta, ha ha ha, ha. sam vas ja sad prešao, ja sam najgledan. A sam vas rešio, a sam rešio da. rebele. O, <laughs> Rebe, da, ovaj, da, rešio. I, i onako, i onako Buković Gideon ustaje, uzima pištolj onaj i rešeta Bojanu. Tako. Ali ništa brate, tvrdi je Beskar. Beskar je čudo. Vočka čudnovat. To, to, ne slomi ga Gide na polomi. Ovaj, I vidiš ono, Djuno ga samo reši onako, bukvalno, izbijemo onaj pištolj, pošto on to dobije sam sebe kad vidio da ne uspio ništa da uradi. Da, hteo je i Grogua da rokne, ali... Da, ali Mando, se Mando, bacio. Mando se bacio za, za Grogua, Kara se bacila za Gideona. Podsjetio za jednu stvar koju moram samo prokomentarići pre što pređemo na poslednje. Kada Mando dovodi Gideona, da? Vojna Katanić, ona njena faca u fazonu izbledela, ne zna šta se dešava, ono pogubljena i u fazonu what happened. Gde si ga našao? ne, ne, ali kao what happened i samo vidiš Uh, Karasintiju. Well, he brought him in alive, that's what happened. The New Republic will have to pay extra for this one. Ono, ne konta da je sranje izbilo da, teže. Da, da, da, da. a ne, li svako ima svoj cilj u toj priči. Jeste da su oni da. zajedno, ali svako ima svoju, svoju ideju što će da postigne, tako da ono. A, pa, tako obično ide u svim tim avanturističkim grupama. Svako da. ide zbog sebe, ali su tu i zbog drugih, zbog to, jednih zbog to, drugih. To, to, stoji, stoji. Ove, ovaj, da, i onda naravno u momentu ovaj, ovi droidi i dalje probijaju. I vidiš onako kao proleći X-Wing i kao vidiš kao Dion u fazonu, šta nam može jedan X-Wing da nam pomogne, znaš kao mislim. Kad ono I onda kreće mo, mo, moje promena pelena. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. I onda treći kre, trening montaž, sledeći, kojeg se Roki seća. Žalim se, ne ali ovaj... Šalim se, ne, ne sam da idem toliko daleko. Ali, ali vidiš onaj hodnik i vidiš onaj klouk koji prolazi. Da, tu sam već krenuo da menjam pelene. Biću siguran, biću iskren, ja sam pomislio, iako mi je to delalo nerealno, ali ja sam pomislio da je Soka došla. Biću iskren, prva, prva stvar mi je bila Soka, kad sam se setio onda X-Wing, ja sam bio u fazonu nije Soka, znam ko je. Ja sam mislio kao, nije valjda kao Luk, nije valjda Lukac. Ne, ne, ne, kad ja ono... sam bio u fazonu, a Soka je, kad sam video koliki plašt ima jer to mi nije ličilo na Luka. Jer ono baš, da. bio, baš je bio velik taj plašt. I kao, rekao. možda ja Solka da White došla, razumeš? Pošto ona imala taj ogroman plašt na kraju Rebelsa. Među vremenu našla trona, pa je došla, znaš. To ću da kažem. Ovaj, ali, fazon, uh, u momentu uh, kapiram, ali da, odakle bi, da što bi Soka došla X-Wingom i puta da? T65 X-Wingom. Da. I kao... T65B X-Wing. Da, to. Da I ovaj, onako kao, da, onda je vratno luk. I onako vidiš zelena da sablja ide i kolje. Da. Da, I da, da rešava. Meni da u jednom momentu sam razmišljao da li je luk ili Ezra. Ne, ne, ne, zašto? ne, ne, ne, ne. Ne, ne, zašto? Zašto? Zato što Ezra je voz, ume da pilotira X-Wingom, to nije problem. Kako se zove? A, ali ne bi znao da sleti. On je tu kao Anakin. O, obojica, pa nije to Kez jebote, nemoj sad da mešaš dva lika. Pa ne, ali, ali on je, Ezra je kao Anakin, oni su nume da sleće brodove. Elem, pomislio sam u momentu kad sam video uh, zeleni lightsaber, palo mi na pamet možda je Ezra i onda vidim dršku. A nije onda... Ezra zato što Ezra ne bi bio obučen u crno. Da, on bi u naranđastom. On je naranđasti lik. Brate, Ezra the Black, šta vam nije jasno? Da, kako je opet Ezra, da, White, Ezra, Ezra the African American, dobro, okej. Okay. E, ovaj... Nebitno, kad sam video dršku, samo sam krenuo da vrištim e, luk. Ona, luk, luk, sam, samo, sam, luk. samo sam se molio da nije neki ono random glumac, u smislu a, da glumi sve. Znaš. Kad su potpisali Mark Hamill, bio sam u fazonu, da. A, ja sam, znači, to je meni bio najbolja stvar ikada kad sam video taj potpis. Yep. A, počinje da rešava Dark Trooper. Max Lloyd Jones to je, je Max izvini, Lloyd... on ih ne rešava, Laki. Pazi, Max on ne Lloyd rešava. Jones je... On ne mora da ih rešava, on samo se pojavi, oni umru. Pa, da. Ali ih je ih rešio. Da. Max Lloyd Jones je čovek koji je bio dubler za Jedi-a, odnosno za Luka. Uh, ali... Dobro, ali koristili su Hamilovu facu iz mladosti. Da, da, apsolutno. I, I boga mi izgleda jako lepo. I boga mi mm, izgleda... Mnogo dobro izgleda. Dobro. I te scene, kako ih on rešava. Znači... znači to smo hteli da vidimo u sequel trilogiji. E, e to! Ne, to. pa to videli smo mnogo više od toga, prijatelju. A, i... Ali dobro, neću sad, neću sad ti dokazujem kako... Šta mi je isto jako jak moment? Hallway scene. Kada, kada Jodling onako stavi ruku na, na ekran, gde Luke prolazi. Da, ono da. kao... Ja osjetio je da ga je taj neko čuo. Da, da, da. Da, da. Naravno, kontra Hallway sin, znači on, ono, Vader drži ka sebi sablju, ovaj drži od sebe. da, ne da, znam. Da, da, da, da. Odlično. Pa Force Crash. Force Crash. Da, da, da, da. Ali, ali imali smo jedan Hallway sin koji je bio bolji od toga. Dobro, Molov, dobro, dobro Mare, znamo, da, okej, da. okay, jasno nam je. <laughs> Ovaj... Dobro, izvinite, neću više ništa, čutim do kraja epizode. Neću, pitanja za nas. Ostali su nadrkani, ne mogu. Ranije ste bili više opušteni, ne znam koji vam. Pa zezamo te, Mare, šta ti? Evo, više te e, zajebi priča. On zezo druge, ne smemo ništa da mu kažemo. A, Tako je. zezamo njega, onda jao, nemojte da me diraš. Tako je. Kakav čovek. E, Kakav Nauči bre, to su imperialni dupli standardi. Da. Ako su im krediti propali, standardi nisu. Da, dobro, dobro, ajde, ajde. Da, se naravno. Anyway. Ali da, Uh, Tu kreće malo tužna scena. Tu kreće, pa da, tu kreće sekvenca tužnih scena gde zapravo Mando donosi Grogu, a tu... Uh, Luke, ne Grogu, a Beba Jodu, ili Jodlinga, ne može da, Grogu. Da, Jodlinga, izvini. Uh, donosi ga tu uh, i bukvalno ono, sediš, ma, Mare, u hold on, this whole operation was your idea za moje imenovanje Beba Yoda. <laughs> Brate. O, ovaj, da, i vidiš, znači, ono kao, uh, vidiš da nije baš još siguran Jodling, da li hoće s Lukom ili ne. je mali Jodlingica na Miran Čigram. Ali onako vidiš pokušao da dodirne ovaj Mandu, dodirne mu kacigu i onda vidiš Mandu koji imao come to, come to reality moment da kaže let me look on you with my own eyes. Iskida kacigu Da, to je baš onako tužna da scena. Da, da, ga, da ga Jodling vidi svoj. I ono vidi se suzice u očima, ono nije ni njemu sve jedno. Da, naravno. A bre, pa ja mislim da je i glumac čak tu bio malo potrešen, da se ne lažemo. Pa sigurno da je bio. A, a, ja sam bio. I, i ovo... <laughs> dobro, Laki, ti si zimunac. <laughs> pa mi se ne potrešujemo. Ali eto, uspeo je Mandalorian. Ali da eto, da uspeo. Anyway, i vidiš onako, uh, nije da li Jodling sigurno da li hoće da ide. Međutim, dolazi određeni droid Da, da. Arsi, Artur Fucking D2. A, koji, us, ko, koji svojim, ovaj, koji ne znam šta god da je tad rekao, <laughs> to se pozdravljam kao, naše... ajde, ma, sad ću malo da poša, poša, poša, ajde, pičkice mala kao MC Cava, kao ajde bre s nama bre. Ideš što treniraš malo ovo. <laughs> Ono. To, to, to. Ali, ovaj, to je Cava, pozdrav, zabadava. Pozdrav, pozdrav za našeg kolegu Marina Magdu, uh, Kimaru tako reći, koji mi je dao odličnu ideju kad je rekao juče, kao, ako su se, a su se Jodling i Artu disovali među, među drugog ono, otprilike u toj razmini rečenica. Kao, ako su se disovali onako žestoko, rap battle bio, razumeš? <laughs> da, da. Ovaj na binarnom, ovaj na DD. Sorry, Baby Yoda versus R2-D2. To, to, to, to, to, to. Red, re, let the rap battle begin. <laughs> Ove, ovaj, da. I... To je bio odličan YouTube kanal. Da, da. I e. da, eto, ovaj, tako da i ono, Jodling i ovaj, Art Dito tu nešto pričaju, odnosno disuju se međusobno. I na kraju, ovaj... Uh, Sreće se, Vladislav Petković disuje. Diso, da, da, da, jeste, jeste, jeste, oh. jeste, reši rebela. Ovaj, reši rebela, brate! I sad vidiš oh. moment gde, ovaj, naravno, Luke uzima Jodlinga, odlazi, Mando ga gleda očima ima nešto u tvojim očima što ne da mira noćima. Uh, I, a to je bukvalno ono paralela sa a, onom scenom iz flashbackova Mandinih. A, kad, kad njega nosi... nose, kad njega nose Man Mandalorijani, da. Da, da, da, to da, mi se da, baš... svi... sve, da. on bukvalno radi istu stvar koju su oni njemu radili, on to radi sad za Bebe da, Jodu. Da, i on je ispunio svoj zadatak, koji mu je da. Česa. And it fucking a. ends! I sad, i sad, i sad, i sad fazlom moment gde ovaj, mora sad ode kod nje da kaže da turn je quest. <laughs> Da, da, da, da upitnika. Joj, ne! Rešio sam. Stojimo onaj znak kao, kao, kao u Toru, u Svetoru. Stojimo onaj znak. Uh, ne, ne, achievement, a, a, a, ovaj kako se zove, accomplishment achieved, tako to. To, to, to, to, to, to. to. Achievement unlocked. Return ne, baby Yoda to the Jedi. Mission accomplished. Može tako. To. Elem, I, I onako vrata lifta se zatvaraju. Ne, ne, ne, izvini, izvini, samo pre toga. Aha. Beba Yoda dolazi do da Luka i u fazonu je nosi me paore. Jao. Nosi me sisa. Mladi smo Petković disovanje se nastavlja. E, um, to da. sceni moram samo muzičku memo ako smem. Čuš. Mi smo eksperti Kako za to. se zove kada, kada, kada Luk nosi, inače Nina smislila cijelu memu. Pozdrav kada novim nosi, putem. Po, kada Luk nosi kako se zove Beba Jodu i samo kreće muzika. Odlazim, odlazim, sa kruzera putujem, Putujem, putujem, džedajima radujem. Prelepo. Prelepo. Pate, da čujemo suze. Bukvalno, brate. Padaju, padaju. Krenule su. Ovaj, i... Zvijezde, za nju. To, to, to. I onda vidiš na kraju da, e, naravno, ono, ulazu, ulazu u taj lift, lift se zatvara i tu se epizoda većinski, završava. većinski završava. Ili pa, možda epizoda ne. završava. Ili možda ne. Ili ono što, epizoda ili ono, se završava. I ono... Ali tu imamo tu ne, ne, ne, jedno od tih neregularnosti a, a, izvan kalupljenja što smo pričali, a to je da zapravo u ovoj epizodi nemamo, nemamo ovaj, kako se zove... Koncept, koncept art, art tokom ending Credits da. will do fine. Molim? No, they won't. They won't. Credits will do fine. Do fine. No, no I want What do you think you are waving Some kind of uh, John Favreau waving your head like that? <laughs> You think you're some kind of a Jedi or something? Ne kažem, ne, I'm some kind of Peyton Reed waving your head like that? <laughs> I'm a Mandalorian! this series transcends concept art. Only best car. <laughs> da, i, i u principu uh, ono što je tu kraj, odnosno ono što je tu sad moment je ta muzika koja je bila na kraju. Da, drugačija je, je bila neka tujna. Koncertna, koncertno delo klasične muzike, najbolje moguće. Ovaj, da, gotovo, da, lepo ono zvučalo, ali tužno, baš onako, gotovo, tužno, baš onako da, tužnu go, notu, tužna violina. To, to, QC violin solo. Da, ali gotovo uh, kao kad, kad, kad je kraj filma, Star Wars filma takav osjećaj imaš kad slušaš Dobro, ali nije Star Wars filmovi nisu završavali sa tužnim pesmama. Mislim na, mislim na E, mislim na ozbiljnost kompozicije koja je tu trenutno. Znači, s takvim stvarima se filmovi završavaju. Da, da, da, da. da Na tom nivou je. To može znači da je treća sezona zapravo laž. Ne. A, ne Pa mislim, rekao je, <laughs> pa Favro je rekao da snimi u treću sezonu, tako da nemoguće. E, ako je Favro rekao. Mare, pričali smo o tome u prošloj epizodi, ako se ne varam. A moram da sprdam. Dobro. E, Laki, hoćeš li? Ajde, Laki, ja. znamo da želiš. Znači... Ali prvo što to uradiš, stani. Ajde, ajde, ajde, ajde. Da, da, da te uvedem u to. Samo da nađem ono što sam hteo, izvini. Sekund jedan samo. Ajde, ajde. Walking toward them out of the darkness is Bib Fortuna, a human-like alien with long tentacles protruding from his skull. Demonavonga! <laughs> Uravanga! <laughs> pa da, vidimo, vidimo džabinu palatu i ko sedi na džabinom tronu malo ugojeni. Pa, skladu sa svojim... Sa posla. Like my master before me. Da, da, da. Evo, i sve se da, rimuje. Like my master before me. I'm just a simple, I'm just a simple crime lord trying to make my way in the galaxy, just like my fat master before me. Pa da, pa da. I on tu sad, tu bleji. Pa malo je pustio nokte, baš nije pa malo. seko, jedno 16. A dobro, ali imali smo to, vidjeli smo to često. Kao, vidjeli smo te stilove u Star Wars. Ali imao i on dugačke nokte pre, ali ovako A, Da, da, da. je, da. baš ono. Ako se zove, moram da primetim da je Mandalorian uveo dosta fat verzija e, ljudi iz epizode 6. <laughs> Pa dobro, to im je pa- najbliže vremenski, tako da, logično. Na to pa se da. nastavljaju, tako reći. Verzija. Na to se, na, na, to se, na, na to se nastavlja, tako reći. I tu on sad Blade, tu ima on svoje ove Slave Girls, sve super. Kad ima ono... Slave Girl, nije on međutim, kod džaba. Nema on Slave Leju. Ali ima, ali, ali, ali ima, pazi, ali ima plavu tviletnju, to je laki pa, dovoljno. Pa da, da, da, da, to je bitno reći. Kad ono, međutim, dolazi Pa Baltene, scena se dešava isto kao u epizodi 6. Kao u epizodi 6, jako slično, da. Ne. Da. Kada dolazi Leia, kao Bounty da, Hunter. Da, dolazi Fenek. Ovaj, bukvalno Fenek, odnosno što bi, što bi rekao, ovaj, što bi rekao Mare, Šenek Fund. Ili kako <laughs> možda je drugačije nazoveš, e, Fenek Rešiv. pa, da, da. može. Da. I ona tu izrešavanje. Fenek, Fenek, Fenek Rešand. Da, da, i ona tu sad izrešava ove njegove gamorijane i sve ostalo, pustio ovu Tvilekicu. Ali pazi, oslobodi Tvilekicu, da, da, da, Tvilekicu, da, da, da, Tvilekice da, da. bace u Rancor pit. I u momentu dolazi... Dolazi niko drugi, no, Pimp Boba, glavom i šlemom, razumeš? Dolazi e, sad... Pimp. Šlemom i plaštom. Šlemom, šlemom i, i, i suknicom, i suknicom, odnosno kamom. Da, da, da. Dolazi on, Bib ono izneverovo, kao, tačnije prvo Bib kaže maklanki. Maklanki? Da, da, da, maklanki, maklanki. <laughs> maklanki. Ali, ali Bibov moment, Boba, I did not you know you survived, I heard stories. I onda Boba kao, bum, vejstuje ga onako. Kao, kao da nije brate, ništa. Izašlo, izašlo ko u San Andreasu wasted. Da, da, da. da. da. Jer da. da. ako vidiš I onda, to je najjače I onda, i onda, on onako digne onu suknicu, sedne, a dok Shen ono uzima spočkatu, razumeš, i počinje da loče, tu se za, ono fade to black i piše da Buku ono, Coming 21, ovaj bože, šta 21, decembar 21. E, mm. Pitanje je da li će doći tad, možda dođe i ranije inače. I Još bolje ako I dođe ranije. I kako stvari stoje, a, Boba postaje zvanično pimp. To će biti serija. Da, da. Šta, za koju smo, za koju smo čuli e. da uh, za koju smo čuli da se zapravo već snimala. Da ali zar nije bolje da Book of Boba Fett bude knjiga? I onda lepo da na to nadoveste seriju Boba Fett. Biće i knjiga, Mara, ne brini se. 100% no, I love books, sorry. Znači, vidi, prvo... I strip adaptacija, i uh, Ultimate Visual Dictionary, i junior adaptacija. Biće, brate, i... i Bojanka za preškolce. Da. Naravno, bez toga ne možeš. Da. I tu će naravno da bude neka važna informacija vezana za kanon. Da je Boba Fett e, tata ovog e, Cobb Venta. Da, da, da, da, da, istina, istina. On zbog toga zapravo nije ukrao armor. Da, da, da, da, da. Nego to je nasledđe, nasledđe. Da, nasledđe. Ovaj, nego što sam teo da kažem, da. Um, zanimljivo je jer, eto, sad znamo da će biti serija. Uh, znamo da nam... Znači, ja sam tad morao da promenim isto pele. Da, naravno. Svakako Petis. nam tad stiže, uh, samo da nam stiže sledeće godine Mandalorian uh, original novel koji izlazi krajem novembra te godine, što znači da će da nas vratno i on bude neka vrsta uvoda možda u to. Da, ali zar i Mandalorian treća sezona izlazi sledeće godine u decembru? Pa dobro, znači, pa trebalo bi. Sve ide, sve, it's all coming together. The circle is now complete. Pa, da, i to je cool. When I left you, I was about the Fandalorian, now I am... The Fand Fandalor. Da, da, da. When, now I, when, I, when, I, when, I, when I left you, when I left you, I, I was I was in Shamrock Pit, but now I am the crime lord. E pa, now am the pimp, real pimp. Što bi rekao, što bi rekao opet, Pimpolorian. opet još jedan pozdrav za, za mog partnera in mim krajem, Marina, koji je rekao, ovaj, meni to, to mi je napisao juče, kao Boba je postao Kristijan. Šef, šef Underworlda. Pa da. ja, baš. Ali... A možda će sad njih dvoje da onako, da ne budu baš tolik, tolika gamad kao uh, džaba. Pa ne misli će da on sad da preuzme Bounty Hunters Guild da vodi. Pa moguće, pošto ne verujem, ne verujem. Da neće držati da cilekice. Boba neće da se bakće gildom. Ja mislim da hoće. Ja mislim, pa brate, to već ima ljudi koji to rade, boli ga dupe to, sad. To da je, da ne, to je moment bio onaj, onaj uh, Mandalorian armor, Bounty Hunter e. Mhm. Uh, Mm -hmm. mislim da on tu nešto sigurao da bude neki šef toga. Ovaj, tako da možda je to ta priča se sad vraća. Videć, videć. Jer znaš, to je, u, toj, u tim, tom serijalu knjiga Boba vraća Slave 1 u svoj posjed. Uh, Izvini, je, je bio u fazonu Fennec Verhoom kad je ušao prvi put? Fennec, Verhoom. <clears throat> Ne, Fennec, Verhoom! A ne, mogu da malo pušteniji. I want da your home, I want my home that I inherited from my father, Django Fett, back on Geonosis. On Tatooine. On Tatooine. And on Geonosis. On Geonosis. Geonosis. Once or twice. Once or twice. Uh, Always a pleasure to meet a Jedi. Always a pleasure to meet a Jedi. uh, da, ove... To meet a Jedi. Ali pod mit nije mislio kao upoznati, nego mit, kao pretvoriti ga u ali, Ali, ali, ali, ali zapravo on nije upoznao Luka, tako da... Da, da. Jel, upoznao da. mnogo Jedi u svoje vreme, Boba. Dobro, dobro, slažem se, ali eto, eto, eto greške da dođe da kaže Luku. Ovo je za pleasure to meet a Jedi. <laughs> Ovo je za pleasure to meet a Jedi. Pa da, možda, možda i jeste, ne znamo to još. Uh, tako da, vidjet ćemo u svakom slučaju. I time se druga sezona Mandalorina završava, ekipa. Ne, jel to znači očekamo godinu dana za novu epizodu? Da. Ne! Ne, to, to znači da čekamo samo nedelju dana jer planiramo, odnosno prvo gledamo naravno ovaj Disney Gallery, doduše koga gleda, koga to neće da nek, da gleda, ne mora gledaju, da gleda, naravno. A, ali vidjet ćemo da spremimo neku vrstu um, spremimo neku vrstu božesnog specijala kad je u pitanju Holofet. Ovaj, mislim I da će komentarisat ćemo sve kako se zove pojave Bobe i Mandalorijanaca u Holiday Specialima koji su se do sada snimili. koliko, koliko moram da čutim da bi skapirao da, da, da to nije ideja? Ne, moram that is, da that is ideja. not the da. way. That is not that the way. That is the way, this is the way. Ne, Valdisa Petković, this is the way. O moj bože, samo kažem, ja bih volao da radimo pravi holiday special sa you know, božićnim stvarima. Biće prilike, polako. Pa dobro, ima do sedmog imamo vremena. Biće prilike, polako. Kako do Sedmog, to se za novu godinu radi. Pa si rekao božićni? Znaš, ali to će biti pre nove godine, jebe mi se za pravoslavni Božić i za katolički Božić. Nova godina je bitna, sve ostalo je nebitno. Okay, morati, pa, nova morati... godina je 13. O, ovo ću morati sve da sada isečem. Iz, iz, iz, iz ovoga. Dobro. Istrigerovo me je, sam je kriv. Dobro. Dobro, pa do 13. ima, ima vremena. Ne do 13. brate, 31. 12 ne. Te tvoje varijante mene interesuju, Lazare. 13. Slušaj, slušaj, te varijante za ljude koji nisu mogli da se, da se prisvoje istine, to mene interesuje. 13. Ok, Mare, koja je pitanja tema za nas? Molim, da. tema više pitanja, završili smo. Što? Iznervirao me Laki, završili smo za danas, Ćao. ok, ekipo, konačno ocena ove, ove sezone serije. Hmm, hmm, hmm pa teško je pitanje. Ja ne znam da li dati 180.000 miliona od 10 ili 190.000 miliona od, od 10. E, tako Evo, ja, ću, da... ja, ja ću prvi. 3 to 7 out of 10. Da. <laughs> da, da, slažem se. Slažem se, pratim. Ne, stvarno je baš, baš je ono dobro. Znači, e, uspeli su da, da prevaziću i prvu sezonu koja je isto bila odlična, tako da ako nastave ovako i, i nadalje, to je to, mislim, hvala vam, John, Johne, Favroje i Filoni Dave. E, to, samo to, to, toliko da kažem, ono, sam nastavite tako. Mare, e, dobri... tako se pravi Star Wars. Jer gledaš ko bilo Kennedy, jer gledaš glavonju, jer gledaš Darth Rujne Johnsona debilni. E. e. Eh. Eh. Strašno. E. Ajde, Mare. Kako ti e, ok, ceniš? devet i po. Skroz ok. Moj te pipo. Skroz ok. <laughs> <laughs> <laughs> Joj, bože, dobro. Ok. A, time smo završili ovu devetu epizodu Hall of Fate edicije podcasta Riot Point 22. Nadam se da ste kao uvek uživali u našim komentarima, Lakijevom rednek oficiru i yeah. drugim uh, referencama koje smo usput pravili. Ovaj, Mare tebe muzičke meme su kao uvek sastavni deo ovoga i to je ono što nas zapravo čini legit pravim, pravim, ovaj, pravom pričom, tako da, ovaj, eto, e, do neke sledeće epizode, kada će biti, najavit ćemo blagovremeno, uh, ostanite uz holonetsrbija.com I zapamtite. Long Lucky je retar. Empire. Evo, sad si mi moju <laughs> odjavu si mi zajebo. Kako mi je drago, kako mi e, je, je drago. Jebi, ne, ne. Mando, mando. Niko za mene ne pita Gušila me kao da je u njoj bila sila sita Hej, joda, joda Mene sada bole prsa Baci neki healing power Jači si od nisu krsta Hej, mandom